mëngjesi. Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM. Është ajo, është mm. entuziazmi i ndrrimit të orës. Ça janë këta kështu tip po, norvegjezë në fiks. Dëgjo, a mund të kemi këngën e hapjes sot Don't you worry, don't you worry child. Patjetër. Swedish mm. House Mafia, se nuk e di pse më dukesh si suedez si norvegjez si kështu. Kështu që mund të ishte e mirë për sot mëngjes, mirëmëngjesi juve, kudo që jeni. Ora është tani 7 e, ku di unë, e e pak. E 2 minuta. T'u rregullua ora, Olta? Mm. Po. Okej. Okay. Gjithçka në rregull. Ehm, um, data 28 28 mhm. mars është e hënë mbas ndryshimit të orës ditën e djeshme, ose të pardjeshme. Po ikën marsi shumë shpejt. Shumë shpejt po. E vërtetë është. Megjithatë, mm, mm, mm, unë po mendoja që që këtë orën e parë t'i referohemi orës së vjetër. Jo, e kisha thënë. Janë disa gjëra. E para, ora është ndrruar. Pam. Njerëzit janë pushim. Se është është mm. pas të dielës së po, Pashkës. Mhm. Ja kjo. Tjetra është që jo të gjithë sepse jam habitur që sot. Unë mendoja që pjesa më e madhe do ishin pushim, por sot në mëngjes kam parë shumë njerëz që vraponin për punë. Mos vraponin nga liqeni. Se ndoshta janë duke vrapuar nga liqeni. Jo, jo, jo, për punë, sepse po prisnin autobusin. Ah. Unë shikoj këtu Endri Xhafon për shembull. Mm. Çfarë bën? Në Facebook. Thotë nga liqeni i Tiranës tek liqeni i Farkës një itinerar ndryshe, super kodrinor. Distanca 25.51 kilometra. Mhm. Mm Koha 2 orë 29 minuta. Ritmi 5.52 për kilometër. Dhe shpejtësia 10.23 kilometra për orë. Tani po e bën këtë. Po ku di unë kur po e ka bërë gjatë fundjavës kam përshtypjen unë. Okej. Okay. Ja ku është, zoti Xhafo. Ka qenë gazetar, tani është bërë maratonomak. Po. Kështu që super. Prandaj po them njëri, mund të jenë duke duke vrapuar njerëzit. Ose mund ta bëjmë kështu. Ëm. Um, mm. Se po e mendoja këtë. Ky mund të ishte një emision shumë privat. Domethënë për ata pesë njerëz që kanë dalë në punë sot në mëngjes, sepse po mendoj dy gjëra, domethënë e para dita e pushimit mm -hmm. dhe e mhm. dyta ora e re. Edhe nëse sepse nëse do ishte thjesht pushim, por me orën e vjetër njerëzit çohen se janë ato. Po tani që është e hënë, ora ka ndrruar e unë s'kam për të shkuar në punë, gjumë vëllai, s'do të çohem. Po normal. A. Kështu që Kështu që i bie që pjesa dërrmuese janë duke fjetur. Janë duke fjetur. Po. Kështu që i bie që për ata që janë në dëgjim, ne jemi duke bërë një një emision vetëm për ata. Privat, po, po. Kështu që nëse jeni në dëgjim, Ju 5-6 veta që jeni në dëgjim në këto momente Në të gjithë Shqipërinë Mund të na shkruani në 069 20 70 222 Unë po ju dëgjoj Sepse unë jam i bindur Që nuk do të ketë mesazhe. Jo, po them, po them që do jenë shumë pak. E di që ka njerëz në dëgjim, sigurisht që ka. Por që do jenë shumë pak. Prandaj po them, nëse nëse jeni aty, që ta dimë edhe ne çfarë bëjmë. Po, po. Na shkruani, unë unë po ju dëgjoj. Që ta marrim shtruar. E na thoni çfarë çfarë bëni, ndonjë gjë. Nga lagja juaj. Kështu, ëm, ehm, gjithsesi, Më vjen mirë që u ndërrua ora, se tani kjo na jep ditë më shumë ditë. Na jep gjatë ditës më shumë. Dje e shfrytëzova për shembull. Mm. Nxora çunin nga dje kam dje kam marrë deri nga shtëpia jote, Iri. Mm. Po nuk të thirra se nuk i kisha bërë asishe, okay. Jo. Ku ishe? Isha në Fier te gjyshja. Ah, po. ah okay. E nejse. Jo, ishte e bukur se se e mora e, duhet shkoja tek ku janë këto që vijnë këto autobusët. Më kishin sjellë një gjë nga Greqia, për mm -hmm. për time më ishte. Tam. Po e dërgon një zonjë që ka shoqe andej. Kështu edhe vajta e mora. Dhe u nisa, thashë, thashë në fillim po marr makinën. Pastaj thashë e di çfarë, nuk po e marr makinën. Dhe dal nga shtëpia. Mhm. Mm Ëh. Uh, Mm, do ishte nga ora 10 e gjysmë, kështu? Mm -hmm. Ditë e diel. Tam. Mhm. Vesh, uh, vesh një pulovër. Ishte pak ftohtë, dje. Mm -hmm. Ishte ftohtë, po. Tam. Binte shi, kur mhm. dola. Mm -hmm. Një shi i imët. Vesha dhe xhupin. Nxora prapë xhupin, xhupin si t'thush me pupla. Mm -hmm. Se kisha kaluar te këta xhupat kështu, e ndërmjetëm, po. Mm. E, por uh, nxora xhupin, vesha pulovrën, dola, çadrën nuk e mora, se kjo gjëja e motit më thoshte që nuk do bjerë shi, por pikonte pak. Mm -hmm. E nejse nisem. Nisem andej i bie nga rruga Myslym Shyri, ngjitem lart, andej nga Sheshi Skënderbej bëhej rrëmujë e madhe me ndërtime me kështu mbas mbas uh, po kësaj mm. muzeut historik kishte mm. shumë ndërtime kështu. Por rregullat rruga. Ndërkohë del mm. dielli, del dielli, bëhet vapë, Bëhet plasja. Dhe ja ku jam unë me pulovër, me xhup me pupla, me me me xhup me pupla, me gjithë këto gjëra kështu. Dhe siç të them, fillon ai sikleti, kemi sikur të djeg. Mm, mhm. Dhe që ke një bulë djersë se ndoshta që fillon kështu dhe ndjen si si gjilpëra kështu në shpinë. Tan, nuk e di kush e ndjen, por unë ashtu e ndjej. Mos është një problem, mos është një gjë serioze. Por, domethënë, ndryshoi dhe pastaj mora këtë gjën, Zbrita poshtë në këmbë deri te njëzetenjëshi. Tamam. Ja çova ti mëngjes. Më the kur dolëm prap. Ishte prap nxir. Ishte ftohtë. Po ndërkohë hoqa pulovrën. Se kisha kisha po, kisha si siklet. Bluz pambuku poshtë, e mora pulovrën i thash i thash mamas, më jep një qese dhe ma dha një qese. Edhe tani isha me me bluz pambuku dhe me xhup. Mm -hmm. Po kisha ftohtë. Kur shkova për shtëpi. Kështu që të desh rrugës të zhvishesh edhe të vishesh apo, prap. Po, ndryshoi disa herë, ishte. Mm. Ishte s'e ndante mendjen. Po, gjithsesi. Okej, okej. Po. Se ndryshe është kur del në orën 6 mëngjesit, atëherë ja fal. Po un 10 e gjys dola. Kështu që ka qenë me luhatje. Hape dielli. Mot me hën. Ja, në fillim donim dilnim, thamë po ikim fare nga Tirana, po po bëjmë ndonjë kështu, ndonjë dalje të vogël. Mm. Pa në drejtim të përcaktuar. Po pastaj kur e pam sa mot i keq ishte, thamë që lere se s'ia vlen. Pastaj u hap u bë i shkëlqyer. Po shumë punojnë ende nga sheshi Skënderbej. E kanë çar fare rrugën. E ke parë? Po po. E kanë parë se Po, thuj se kanë bllokuar ardhjen domethënë nga rruga e Durrësit mm. për te muzeu, mm -hmm. pjesën kur del. Mhm. Mm po, Shqyës. kishin uh, kishin bllokuar uh, domethënë nga sheshi Skënderbej nuk merr dot më rrugën e po, Durrësit. Ja, nuk futesh dot. Vetëm vetëm shkarkonte mm. rruga e Durrësit në shesh Skënderbej, vetëm vinte drejt sheshit, po jo mm. nga sheshi për në rrugën e Durrësit. Dhe un, se un kalova në këmbë ishte kalova aty ku është teatri Metropol, gjithë ajo pjesa harku që është postiqja. Është mbyllur tani. Po, po kishte mbaruar trotuari. Ah, okay. Kishin bër, kishin bër trotuarët, kanë bër atë korsin e biçikletave, domethënë është bër mirë, me thënë të drejtën, është bër shumë bukur. Po nuk e di se çfarë është një rresht tullash ose pllakash në mes të trotuarit, trotuari është goxha i gjerë, po një rresht është i verdhë. S'e di pse është. Edhe ka një tip gunge, një kontur të vogël atje. Oh. Ë, uh, nuk e di pse. Po vras mendjen gjithmonë për këtë. S'e kam iden. Mm. Domethënë, e ke parasysh trotuari është po, gri me pllaka mm. normal, siç është? Domethënë një rresht pllakash që formon një vijë. E biçikletave është bër. Kurse e biçikletave është po, mbi trotuar. Është mbi trotuar është afër pemëve. Është shtruar me pllaka të kuqe. Për një ata Një për vajtje, një për ardhje apo? Ndoshta. Është si ndarëset në Amerikë, domethënë ndarëset e rrugëve në Amerikë që janë të verdha kështu. Ose janë ato që vën shiritin. Kam parë dhe jashtë atë, por nuk e di çfarë është. E ka një ka një gung të vogël në mes. Po duket duket lezetshëm, duket goxha mirë atje. Mhm. Që kur kur të thashë tani, mos ke kaluar ndonjëherë. Se është E nejse Kaq Kaq për momentin Kemi ca gjëra për t'ju treguar Më vonë në Klubin e mëngjesit Këtu në Club FM në 104 Altini miq të dashur ka një look të ri Shumë të sofistikuar Shumë suedez Hapeni televizorin për të parë. Të lutem, hape një çik, largoje mikrofonin. Vera po afron. Nxitoni gjatë muajit mars zmadhimi i gjoksit 2000 euro me protezat më të mira në botë. Do të jepen vetëm 100 kupona me këtë çmim. Prenotoni konsultën tuaj falas me kirurgët më të mirë plastik. Kontaktoni në numrin 042 35 75 35. Spitali Amerikan, përqafoje jetën. Zero gjashtëdhjetë e tetë, dyqind, katër mijë. Inglot, lider botëror në kozmetikë, cilësi e lartë produktesh me çmime të arsyeshme. Themeluar 30 vjet më parë, e përhapur në mbarë botën, tani edhe në Shqipëri. Na vizitoni në dy dyqanet tona, në Bllok dhe në Teg. Dhe tani, kalendari historik me Jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1797, Nathaniel Briggs patentoi makinën larëse apo lavatriçen. Në vitin 1879, u themelua Banka Kombëtare Bullgare. Në vitin 1881, Thomas Edison dhe Alexander Graham Bell formuan kompaninë Oriental Telephone. Në vitin 1915, Alexander Graham Bell inauguroi shërbimin transkontinental telefonik të Shteteve Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1919 u themelua Liga e Kombeve. Në vitin 1926 lindi në Selanik piktorja e talentuar shqiptare Safo Marko, bashkëshortja e shkrimtarit Petro Marko. Në vitin 1930, Konstantinopoja dhe Angora ndryshuan emrat e tyre në Stamboll dhe Ankara. Në vitin një mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e nëntë, ndërron jetë presidenti i tridhjetë e katër i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Dwight Eisenhower. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e një, Himachal Pradesh u bë shteti i tetëmbëdhjetë i Indisë. Në vitin një mijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e tre, Wilt Chamberlain tërhiqet nga basketbolli. Në 1045 ndeshje përgjatë 14 viteve, ai kurrë nuk humbi asnjë lojë. Në vitin 1981, Jiang Qing, e veja e Mao Cedunit, u dënua me vdekje. Në vitin 1983, Fred Jipp u dënua me 28 vjet burg në Phoenix për mashtrim dhe bigami. Në 30 vjet, ai ishte martuar me 104 gra në 28 vende të ndryshme. Në vitin 1986, Më shumë se 6000 stacione radiofonike vendosën në të njëjtën kohë këngën We Are the World në orën 10:15 minuta. Në vitin 1995, këngëtari Lyle Lovett dhe aktorja Julia Roberts njoftuan ndarjen pas 21 muajsh martesë. Në vitin 1997, u mbollën pemë në të gjithë Sarajevën në ish Jugosllavi për të zëvendësuar 40000 pemë të prera për dru gjatë luftës. Në vitin 1997, ndodhi tragjedia e Otrantos. Në vitin 2003, një anglez i quajtur Eric Bush ligjërisht ndryshoi emrin e tij për të protestuar kundër luftës së udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Irak. 72 vjeçari, i cili ka jetuar në jug të Francës, tha se ishte turp që të mbante të njëjtin emër si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai zyrtarisht e ndryshoi mbiemrin e tij në Buisson, term francez për Bush. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin, me Altinin, Oltën edhe Lorin. Çdo mëngjes me juve nga ora 7 deri në orën 10 valët e Club FM 100.4. Edhe në ekranin e Club TV. Ekranin, po, ekranin. Kemi tani momentin që shfrytëzojmë për t'u frymëzuar çdo mëngjes mm -hmm. Jeri do të na jap një shprehje që ka zgjedhur për sot nga Tolstoi. Kërkojeni brenda zemrës tuaj. Burimi i paqes nuk është jashtë, por brenda në shpirtin tonë. A e dëgjuat? Burimi i paqes nuk është jashtë, por brenda në shpirtin tonë. Në shpirtin tonë. Mm. Faleminderit Jeri. Të lutem. Mm, është shumë e bukur kjo. Edhe një herë tjetër. Uiu. Lumturinë mos e kërkoni diku tjetër, kërkojeni brenda zemrës tuaj. Burimi i paqes nuk është jashtë, por brenda në shpirtin tonë. Okej, okay, super, faleminderit Jeri. Të lutem. Meqë është ditë pushimi për shumë prej jush miq dashur, normalisht jeni të interesuar edhe për Motin sot, kështu që Olta. Ta ta. 8 gradë është në këto momente, 17 është maksimalja për sot dhe 5 po. gradë është temperatura më ulët. 15% janë shanset për shi. Kështu që shanse shumë të ulëta për shi, që nuk do bjerë. Nuk do të bjerë. Nuk ka pse të bjerë. Nuk ka pse të bjerë. Do mbarë. Duke e ditur që është Por një mot dita mbas Pashkës, ditë zyrtare pushimi në Shqipëri, nuk ka pse të bjerë. Një mot i mirë është deri në datë 6 prill, pastaj do nis shi. Okej, okay, faleminderit. Faleminderit Olta. Super duper edhe për këtë. Po shikoja pak motin sot në mëngjes, ë uh, në Europë kisha hapur Euronewsin. Mm. Edhe më qelloi ajo e motit. Po shikoja me zili këtej nga Spanja. Spanja se fillon e para, që andej e merr hartën, mm. pastaj ngjitet lart nga Franca, pastaj bën uh, Mbretërinë e Bashkuar, Britaninë, vjen vërdall Baltikut e këtyre, mm -hmm. zbret poshtë, pastaj në fund ka edhe Shqipërinë, por uh, Nja 24 gradë Celsius ishte në disa qytete oh, spanjolle. Po. E zbriste kështu nga 11, 9 gradë këtej nga Britania, Paris ishte 12. Ne ishim 17, siç uh, siç tha Olta, mm. Podgorica, Tirana e këto. Jo keq. Po shija edhe Kairo për shembull që është në Afrikë. Mhm. Sa ishte aty? 22. Wow. Oh. Habiti Spanja domethënë. Po jo shumë. Edhe Napoli e këto Sicilia, kështu aty 21, 22. Kurse Spanja ishte ishte 24. më ngrohtë se sa më ngrohtë se sa Izraeli e këto vende domethënë që ti mendon që janë pak më të pak më ngrohta, pak më poshtë kështu. Kështu që oh, oh, 24 grad është super. Po. Dhe isha nxora një çik çunin, dolëm pak ë uh, te liqeni se u zgjat kjo dita. Është bukur. Edhe dolëm, nuk dolëm nga këto. E di çfarë bëm? Uh, nuk dolëm nga Po ç'bëhej? Kish mbaruar parku. Jo, parku vazhdon. Ashtu ëh. Parku vazhdon ty atje, edhe protesta vazhdon. Kishte një grup shumë të vogël ty atje. Tani është bër uh, është bërë dhunshme fare. Është bërë dhunshme fare. Po, po. vajte ditë që do rrihesh. Jo, po është edhe me me këta të PD-së, ke parasysh se bëhet uh, ngatrohet ngatrohet pak, uh, ngatrohet pak puna se Kur politizohen gjërat ashtu, nejse ë uh, e di që tre deputetë PD-së ishin marrë në pyetje dje për se të shtunën pati përplasje. Pati përplasje kështu, të forta domethënë se vijnë uh, po themi me njerëzit e tyre. Po gjithsesi un i, i shpëtova atij shtegut normal asaj shëtitores Që është buzë liqenit. Edhe u ngjitëm, kur i atje te tenisi, ke parasysh tenisin? Mm -hmm. mm, ja, dhe, po tenisit atje? U ngjitëm lart, u ngjitëm lart kodrave. Mm -hmm. Edhe është shumë më bukur nëpër këto shtigjet, se janë shumë më pak të rrahura. Po edhe për, për çunin që kështu, për ta nxjerrë natyrë, natyrë, pa, pa milet ma, se ka... është... Këtë unë, miting domethënë nëpër këto... në pjesë te rrugicat e zakonshme apo po. janë këta që vrapojnë, nuk do që t'i pengosh, njerëzit që ecin karroca, biçikleta, pitbulla, shumë pitbulla etj etj. Po këtej nga nga këto shtigjet e vogla që lidhin të dyja shëtitoret kryesore të parkut, atë që shkon për lart nga vëllezërit Frashëri dhe çezma e gurit, siç i thoshin dikur, me këtë që është e poshtme. Shumë bukur. Dhe ishin ca lule. Vinte keq t'i këpusje me thën drejtën. Janë ca lule, është një pemë. Mhm. Ka ca lule të bardha. Ta. ka lulëzuar tani. Nuk e di çfarë pemë është. Ka ca gjethe si të trasha mishtore kështu. Janë kështu. Të mëdhaja gjethe. Gjethet janë të mëdhaja, mm. lulet janë të bukura shumë, të bardha. Jo, jo lule kumbulle, lule molle kështu. Është tjetër lule, nuk e di çfarë është. Por të vinte keq t'i këpusje, sepse ato lulet i kishin Do nuk i kanë lulet kështu si si gjethe të holla, Po janë si degë, edhe po t'i këpusësh është sikur këput degët. Mos janë lule mos më prek apo i ngatroj. Jo, jo, jo, jo, jo. Janë si pemë ato po. Janë pemë, pemë. Janë pemë. Pemët tani janë të mbushura, janë si më duken shumë mirë. Ishte njëri me një lopë mm. që po e kulloste atje. Ia tregova çunit ata. Ja si e bën lopa. Lopa ka sisë, më tha mua, po ja ku i ka, i thashë unë. E ha barin e bën qumësht e barku, po. Mm. Pastaj ky xhaxhi i thashë unë e shet qumështin, blen këpucë, pantallona, televizor. Ia tregova gjithë ciklin ekonomik të të lopës. Të lopës, domethënë, lopa i kishte brirët. Ishte një lopë e bukur. Shyqyr se po kur afrohesh e shëndosh ishte e mirë. E bësh. E dëgjon se si e ha barë. Ta shkojmë njëherë ta marrim, ta, ta regjistrojmë, ta kemi që si tingullin serios Një lopë që ha bar A kërcitja e... E nofullave E nofullave, këputja e barit me dhëmbët prerës shumë Po pastaj e lashë se ishte goxha lopë A po më fut një kështu po më lë shakull Pa kam të çoj këtë çunin në shpi Etj, etj. Kështu që nuk nuk kemi. Çunin të pak. Por i thashë, i thashë, pastaj ia nxjerrim qumështin thoshte. Po i thashë. Po duhet ta përkëdhelësh lopën, mos ta trembësh dhe po e trembe lopën. Mm. Ta fut një shkelm. E, nejse. Po ishte mirë. Tani është zgjatur dita, është bërë është bërë bukur. Është bërë bukur vërtet. Megjithëse është pak ftohtë. 7 gradë. Nuk është si në Spanjë. S'u bëmë njëherë si Spanja. Do bëhemi për një 2 muaj. Për një 2 muaj. Pastaj do ankohemi, po. Do fillojmë me kështu është kam. Sa fat. Është lavjerrësi i njerëzimit kur je këtu do të jesh atje, kur je atje do të jesh këtu. Mm. Etj etj, nuk i gjendet kurrë. Po, le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti, 7 e 27 minuta në këto momente në klubin e mëngjesit. Bëjmë një pyetje nga aktualiteti kur të kthehemi do kemi anagramën e gjëra të tjera sot në Club FM në 100.4, por më parë kjo pyetje. Papa, mhm, mm dje Papa Francesku për atje mbajti mesazhin e Pashkëve nga sheshi i Shën Pjetrit siç bën çdo të diel zakonisht Por kjo është një Ishte një diel ndryshe Po, e diel mm -hmm. e veçantë Sepse ishte dita e pashkës Festa më e madhe e kalendarit të krishterë Dhe tha Dënoj ata që nuk i presin Refugjatët nuk u tregojnë mirëseardhjen e mëshirën e të gjitha këto Dhe tha se terrorizmi i verbër dhe brutal mund të luftohet vetëm me këto lloj armësh. Mhm. Mm me çfarë? Me cilat lloj armësh? Mm -hmm. Ç'lloj armësh? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Le të themi Jeri që është një armë me precizion të lartë, shumë efektive. Mhm. Mm për cilat po fliste papa. ora 7:32 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbarë kudo që ndodheni. Yes. Ndërkohë jemi gati për anagramën e ditës së sotme. Okej, okay, kemi gati anagramën edhe për ditën e sotme, kështu që un them Anagrama në klubin e mëngjesit. Je, je, je. Atëre, anagrama për sot miq të dashur është Nadire. Mm. Shumë qër. Wow. Nadire shumë qër, Q E R. Jo qorr, po qër. Po qër. Megjithatë unë Nadiren e kam bërë me syze Jam shumë qër është mënyra për të thënë shumë qorre. N A D I R E S H U M E Nadire shumë Hë mi Eri Hiç Hiç e? S'nuk S'nuk fare? Mm -mm. është e gjatë si fjalë është e gjatë E gjatë dhe e vështirë E gjatë dhe e vështirë është e gjatë në një herë bëhet e thjeshtë po. E di E di për sot ka qëlluar pak e ngatërruar uh, Edhe një herë është për një orë nga Primi Watches Orë miq të dashur Primi Watches Për ta gjetur kollaj Nëse jeni tek libri universitar Niseni drejt sheshit Wilson është uh, rruga Abdyl Frashëri Niseni drejt sheshit Wilson Në të njëtin krah të rrugës Vetëm disa metra drejt sheshit Wilson nga libri do të gjeni Primi Watches vetëm disa metra. Nadire shumë qër. Hë mi. Mm -mm. Mendojmë një qëre. një qër. Më një trove. Nadire shumë mm. qër. Okej, okay, po, një orë nga mm. miqtë tanë tek Primi Watches Nuk fitohet kollaj E kërkon pak mundim, po, mm. pse jo E përse jo vallë? Ndërkohë Blendi po më lejo të përshëndesim Zanin nga Elbasani që po Zani që po na dëgjon 245 i mbaron numri. Zani nga Elbasani nga Vlora. Erlinda gjithashtu, Erlinda. Florinda dikush që thot 711 që thot po ju dëgjojmë. Mirëmëngjes thot në 66. Mirëmëngjes në 66. Edhe oni gjithashtu thot që nuk është emision privat, ndoshta ata që punojnë te privati janë në punë, ato të shtetit janë pushim thot. te administrata shtetërore. Po, vërtet. Jepi gaz na thot Zani nga Elbasani. Jepi gaz, jepi mm, gaz, mm, jepini ju gaz tani Nadire shumë qër. Mm. Mhm. Mm Se ne po ja vëm këtej. Atëherë, për uh, për pak gaz në mëngjes, kjo këngë është e përshtatshme, kam përshtypjen. Për ta lidhur pak me anagramën. Ja ku e keni çuna dhe goca nga Hercules dhe Love Affair. Hercules Love Affair. Mirëmëngjes që të gjithëve. Ora është tani 7:39 minuta. Unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Mirëmëngjes të gjithëve. Hello, hello, Lorin. Mirëmëngjes të juve. Është Good morning. Është ditë e hënë. Data 28, dita pas Pashkës. Kështu që pushim për uh, shumë prej jush. Shkëlqyeshëm, jo për ne, jo për ne, jo për ne që punojmë. Ëh. Uh, Etj, etj, etj. Mm, mm, mm, pas kam uh, të hapur këtu. Nuk e di se si, se nga kush, por uh, po shoh uh, citate nga Oscar Wilde që thuhet se është njëri nga njerëzit më të cituar në internet. Mm. Po të kishte pasur internet në kohën e Oscar Wilde-it, Oscar Wilde do ishte një fenomen i çmendur fare pas internetit. Kaq shumë citohet. Gjysma nuk i ka thënë as ky, por uh, ia veshin aty. Siç e, siç është zakoni. I vishen uh, Oscar Wilde-it. A gjithsesi. Për shembull, uh, njëra nga citatet thotë uh, mendoj se Zoti kur krijo kur krijoi njeriun, mm. e mbivlerësoi aftësinë e tij. Aftësinë e Zotit vetëm. Tam. Se mund ta bëjë. Domethënë që njeriu s'ka dalë ndonjë gjë. Ndonjë farë gjëje, e, kjo është ideja. Bota është një skenë. Por uh, drama ka trupën e gabuar. Gjithmonë fali armiqtë e tu. S'ka gjë që t'i mërzisë më shumë se kaq. Oh. E bukur kjo. Të mm. pëlqen kjo, a, pëlqen kjo. Mm, interesante. Ting një për Oscar, okay. Nga 3, 1 e pëlqyer. Është absurde t'i ndash njerëzit në të këqinj dhe të mirë. Njerëzit janë ose sharmantë ose të mm. bezdisshëm. Jo të këqinj dhe të mirë. Po, po, po. Të pëlqejnë ose s'të pëlqejnë. Mhm. Mirë. Vlen. Ah, Vlen. Ah, okej, një ting, një çu. Okej. Një gjys tingu. Gjëja më e mirë që mund të bësh me një këshillë të mirë, ëh, mhm. është t'ia kalosh dikujt tjetër. Kjo ka mundësi mos jetë nga ky. Po ia kanë veshur. Ah, ka mundësi. Ca njerëz shkaktojnë lumturi Kudo që shkojnë. Ca njerëz shkaktojnë lumturi kurdo që shkojnë. Aha, okay. Kur largohen. Më pëlqeu, po. Ë? Mhm. Olta? Po, po, super. Pëlqen, ë? Mhm. Çfarë është ciniku? Një njeri mm. i cili di çmimin e gjithçkaje dhe vlerën e asgjëje. Mhm. Jeri ta sa, s'është ajo. Jam mësuar ta dëgjoj nga ty këtë. Më duket mua apo ti po bën punën e njeriut që po dëgjoj. Po jo, këto janë këto janë shprehje nga Oscar Wilde. Pra. Mm -hmm. Citatet e Oscar Wilde. Të ashtuquajtura citatet e Oscar po. Wilde, siç po thoshim, mhm. shumë nga citatet e internetit. Siç thotë Abraham Lincoln në një citat vetin, citatet e përmendura në internet shpesh nuk janë të vërteta. Pak sinqeritet është një gjë e rrezikshme. Shumë sinqeritet është absolutisht fatale. Mhm. Mm Nuk do të marrë pasojat. Për të shmangur rrezikun, hiç sinqeritet, thotë Oscar Wilde. Kur isha i ri, thoshte ai apo kur isha i vogël, unë mendoja se paraja ishte gjëja më e rëndësishme në jetë. Tani që jam i rritur, E di që kështu është. Atëherë vetëm sa e mendonte. Tani e di me bindje. Mm -hmm. mm. Ka vetëm dy tragjedi në jetë. Mhm. Mm Njëra është të mos marrësh atë që do. Dhe tjetra është ta marrësh. Mm. Mm. Po. E bukur kjo. Po. Ting. Po bjeri pra asaj ziles, ku e ke? Nxir një. Nuk punon. Ja. Ëh. Puna është mallkimi i klasave pianece. I klasave pianece. Po ideja është që thonë që pija është mallkimi i klasave punëtore. Mhm. Mm Ky e ka kthyer përmbrapsht. Puna është mallkimi i klasave që me shpirt do ishim pianecë gjithë ditën, po mm -hmm. duhet me ik në punë. Po. Faleminderit. Ë, uh, gjithkush që jeton brenda ekonomisë së vet vuan nga nga mungesa e imagjinatës. Edhe një herë të lutem. Ata që ata që jetojnë brenda mm. parave, Që kanë mundësive të tyre, mm -hmm. mundësive të tyre, kjo është fjala. Ata se i kam anglisht këtu. Tam. Ata që anyone who lives within their means, ata që jetojnë brenda mundësive të tyre, mm -hmm. vuajnë suffer from lack of imagination. Mm. Vuajnë nga mungesa e imagjinatës. Një kjo do një ding, një po, don. E do kjo. Se ti i ke karta krediti. Ec, futja. Si është ajo? Kredi për pushime. Mm. Jepi. Kredi për atë, kredi, kredi për, për luks, po. Kredi për dasëm, kredi për ditëlindje. Kredi për byzylyk po. floriri. kredi për të blerë biletën e autobusit. Apo. Miku i vërtetë. Po. Miku i vërtetë. Mhm. Ta ngul shpinën, ta ngul thikën në gjoks. Si është ajo, thikë, thikë pas shpine? Po, shiko, po. gjysma e të keqes, o, po. se... Më mirë të ta ngulë, po, po. Ta ngulë direkt të shikon pas shpinës. Po, E shiko se kush na ulti. Mirë, edhe e fundit se zgjas më. Mhm. Kjo është për ju gota. Jepi. Mm. Të gjitha gratë bëhen si nëna e tyre. Kjo është tragjedia e tyre. Asnjë burrë nuk bëhet si nëna e vet. Kjo është tragjedia e tij. Sa i jep ti, Altin. Pra, pra që për gratë që të bëhen si nëna e tyre, Është tragjedi. Po pra. Që burrat nuk bëhen si nënat e tyre. Është gjithashtu tragjedi. Po, dardha bie nën dardhë, po do vemi Voskopojë. Kthehemi në Klubin e Mëngjesit mbas pak ishin ca shprehje nga Oscar Wilde. Muzikë, mbas këtyre mesazheve. Gol! Kur ndjen lumturi, do ta tregosh përsëri. Replay Chips. Replay atë që do. Nga Elka. Ju prezantoj Besin. Është llafazani më i madh që njoh. Besi flet në telefon gjatë punës, gjatë vakteve. Madje flet. Madje flas edhe kur jam duke udhëtuar në makinë vetëm. A nuk është e rrezikshme kjo? Jo, sepse unë flas me kufjen Bluetooth Plantronics që kam blerë tek dyqantaksi.com. Duart i mbaj tek timoni, jo tek telefoni. Kufja Bluetooth të lejon të flasësh në telefon pa rrezikuar sigurinë. Dyqantaksi pikë kom ka më shumë modele se çdo dyqan tjetër dhe jua sjell produktin kudo. Nuk ke nevojë për kartë krediti dhe kthimi brenda dyzet e tetë orëve. Dyqantaksi pikë kom, dhjetë mijë produkte, një klikim larg. Kjo që sapo dëgjuat ishin vetëm disa sekonda nga amullia e çrregullimeve që përjeton një fëmijë me autizm. Unë jam Arbër Kadia dhe në datën 2 prill do të vrapoj së bashku me qindra njerëz të tjerë në Tiranë në mbështetje të fëmijëve me çrregullime të spektrit autik. Për më shumë informacione ndiqni Run for Autism Albania në mediat sociale. Mos harro, ndryshimi fillon nga ti. Pajisjet Beko me kursim energjie ndihmojnë kursimin që në ditën e parë. Për çdo pajisje Beko me kursim energjie ka 10% ulje për modelet A+, 12% ulje për modelet A++ dhe 15% ulje për modelet A3+. Vraponi! Kjo ofertë është e vlefshme nga data 21 mars deri në 3 prill në të gjitha dyqanet Neptun. Beko. Bashkohu me ne. Disa njerëzve u pëlqejnë të ndjekin fluturat. Të tjerë kënaqen duke ndjekur gjëra të tjera fluturuese. Dhe e gjithë kjo pa ndonjë arsye të veçantë. Ose ndoshta kjo i bën të lumtur. Nuk i dihet. Tani ka diçka të vërtetë që ia vlen ta ndiqni. Paketat mujore nga ALBtelecom dhe Eagle Mobile ofrojnë më shumë zgjedhje për të përfituar mijëra minuta, qindra SMS e internet Hello, hello! Mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Edhe në ekranin e Club TV. Ora është tani 7:53 minuta. Mirëmëngjesi të gjithëve. Mirë se keni ardhur në program. Ëm um, Anagrama është Nadire shum qër. Mhm. N A D I R E S H U M Q E R. Na shkruan dhe kush na shkruan? Na shkruan një vajzë. E cila na thoshte se s'na punojnë mesazhet, mm -hmm. se po. ju kam shkruar edhe jo. Ka mundësi që punojnë po s'i ka lexuar të gjitha. Nuk i ka lexuar të gjitha Olta. Si e ka emrin? Artenis. Artenis, Artenis. Ja ta shikojmë këtu. Një sekondë se Olta është u. Mhm. Gjen Olta, gjen Olta Artenisin. Ti bën Olta. Po, 122 mbaron numri. 122 Artenis, a më? Çfarë thotë Artenis Olta? Ka ardhur me vonesë ndoshta. Anagramën. A për anagramën? Mm. Aha. E ka gjetur? Po, por më përpara e ka gjetur Edi nga Tirana. Edi nga Tirana dhe ka thënë qëndrueshmëria. Oh, oh bravo. Po. Oh no. E kanë gjetur vërtet? Qëndrueshmëria. Nga primi Moçi 870 i mbaron numri. Edi 870, Edi 870. Bravo Edi. Nadire shumë më qër. Oh, oh. Nadirja u qetësua. Nadira është me nerva. Nadira është shumë qër, është anagrama. Qëndrueshmëria. Mhm. Mm Qëndrueshmëri Nuk përmbahet fare ah. O Lori të lutem Lori të ishte këtë herë E Lori, Lori është gjithmonë Lori për këto gjëra mm, mm, mm, Ore, është e vërtetë kjo apo çfarë? Kush? Çfarë? Incidenti me Arditin lypës dhe Arjan Çanin Pse ç'kanë bërë garraur Arjan? Arjan Çanin. Nuk e di. Çfarë ka ndodhur? Në gazetë ka zëra tema, por nuk e di sa e vërtetë është. Mm. Po çfarë thotë? Tash gjithë lajmet do t'i marrësh pak më. Një incident i rëndë ka ndodhur në studion e montazhit të Ardit Gjebresë, sot ndërsa montazhieri po montonte emisionin mm. ku Arditi ama, mos është nga këto. Nga nga këto. Nga këto antena. Ah, është antena. Alëre. Okej. Okay. Spalëzë. Po kjo e vërtetë është që nga këto, nga këto është fabula, është lajme siç do kishim dashur të ishin. Mhm. Aha. Okej. Siç do mund të pranonim sa like më shumë. Po. Ë uh, gjithsesi, ë mhm. uh, Jo, Arditi është bërë si lypës pra. Mhm. Mm po shikoj portretin e Arditit si lypës. Një ndryshim rrënjësor. Po pra. Si një kriminel lufte i maskuar. Ke parasysh se mm. Karaxhiçin për shembull që u dënua? Po. Javën e kaluar, mm -hmm. ai nja 10 vjet qëndroi i fshehur si një prift, a ku di unë se çfarë. Mm. Edhe si ishte i po. maskuar kaq mirë. Është vërtet. Po. po. Shiko Ardit Gjebrenë. Teriririn, ma ka parë. Nuk të lojtë. Po, po, ah, ja. Shumë interesant. Ore, atë e bën, jo të dallosh vetëm ai nishani. Një mesazh, po ju dëgjoj. Po. Ah, oh, faleminderit. E dëgjoj. Ëm, ehm, um, kush e ka gjetur përgjigjen e pyetjes së parë nga aktualiteti? Papa tha dje se terrorizmi i verbër dhe brutal mund të luftohet vetëm me armët, armët e, e dashurisë. Bravo. Bravo. 695 i mbaron numri Erlindës dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Le të bëjmë një, le të bëjmë një pyetje tjetër nga aktualiteti dhe shkojmë. Kjo është e fortë. Ka një lapsus, me sa duket, në ligj në lidhje me armbajtjen pa leje. Mm. Armbajtja pa leje sipas ligjit dënohet më shumë se sa përdorimi i armës për të kryer një krim. Domethënë po. vetëm kapesh me atë, dhe dënohesh po. më shumë se sa po ta kishe përdorur atë. Seriozisht? Ti dikush po, ky është lapsusi që ka detyruar këtë kre institucioni mm -hmm. që t'i drejtohet Lori. Që t'i drejtohet provë Lori. Kush është kreu i institucionit që kërkon? Mhm. Mm And now the news on Club FM 100.4. Lajme shkurt në Club FM në 100.4. Përshëndetje të gjithëve. Ju njoh me lajmet në Club FM dhe Club TV. Banka e Shqipërisë gjykon se ekonomia shqiptare ka nisur të ristrukturohet në terma afatgjatë. Në raportin vjetor të 2015-s të dorëzuar në Kuvend, Nënvizohet fakti se burimet prodhuese po zhvendosen nga sektori i ndërtimit drejt atij të industrisë. Një javë pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes BE-Turqi në lidhje me refugjatët, është konstatuar reduktim i dukshëm në numrin e emigrantëve dhe refugjatëve të cilët kalojnë në ishujt grekë. Sipas informacioneve, më 27 mars numri i refugjatëve të mbërritur në ishuj ka qenë vetëm 78 persona, ndërsa dje 73. Të paktën gjashtëdhjetë persona u vranë dhe rreth dyqind të tjerë mbetën të plagosur, si pasojë e një shpërthimi të fuqishëm në qytetin pakistanez të Lahorës. Shpërthimi ndodhi në një park të madh në jugperëndim të qytetit, ku ishin mbledhur shumë njerëz pasditen e së dielës. Policia pakistaneze tha se hetimet paraprake kanë ngritur dyshime për një sulm kamikaz. Në fjalimin e tij tradicional të Pashkëve të mbajtur nga Bazilika e Shën Pjetrit në Romë, Papa Françesku ka dënuar ata që kanë dështuar sipas tij të ndihmojnë refugjatët dhe emigrantët. Papa tha se refugjatët përballen shpesh me refuzimin e atyre që në fakt duhet t'u ofronin mirëseardhjen dhe ndihmën. Policia e Elbasanit publikon masat e sigurisë që janë ndërmarrë për sigurimin e rendit dhe të qetësisë për zhvillimin sa më normal të ndeshjes për U21 Shqipëri-Hungari, e cila do të zhvillohet sot në orën 20 në stadiumin Elbasan Arena.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 Kemi një bankë që flet gjuhën tonë. Credins Bank. Ne flasim gjuhën tuaj. Mundësuar nga Hospitality and Tourism Academy. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Cause this life ain't leading nowhere I can go Alanis Morissette, miq të dashur, mirë se keni ardhur Live në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:10 minuta, unë jam Blendi këtu bashkë me Jerin. Kemi Altinin. Mirëmëngjesi. Altin Suedezin duhet thënë. Altini ka një model të ri flokësh. Që e bën të duket uh, shumë nordik. Po them. Edhe gocat e kanë uh, duartrokitur fort. Mm -hmm. Po. Jerit i ka pëlqyer vazhdim, po Jeri ka gjithmonë ka shprehur një preferencë për gjermanët, çfarë? Kjo është e vërtetë. Ëh, uh, por edhe Olta që Zakonisht i ka qejf me zezakë, kësaj radhe tha Kësaj radhe ndryshova mendim Don't you worry, don't you worry, child um, Kështu që kemi, kemi Olten Me të njëjtin look si më përpara. Po. Po. Nuk ndryshoj dot. Pesë fustane ka. Të që... Unë mendoj që... Vetëm një kam timin, katër i kam borxh. Mm, mm, mm, Shyqyr edhe flokët i ke të tuat Po, po, fatmirësisht E gjysme Tararara Pipiri Rara Mm, mm, mm, mm, e kam të... Jo, po mendoj për fustanet e Oltës. Mm. Pesë fustane kam. Nga viti 1900 Oh, oh. 93. Ja ku e ke. Olta, kjo është për ty. Faleminderit. Pesë fustane kam. I shkurtëri, a kjo pasqyrë, do më tregojë Në shë e rritmi këto Sa durue Është shumë bukur, po Na çon pak tek pyetja që kemi sot për juve në klubin e mëngjesit Kështu që ju ftoj që të përgjigjeni tani E një nga një jo të gjithë përnjëherë Pyetja është kjo A jeni të kënaqur me pamjen tuaj fizike? Ç'mendoni kur shiheni në pasqyrë? Kjo është pyetja. Sa mirë e paske bërë. Po, faleminderit. Fiks për ty. Nisur, nisur edhe nga ndryshimi, ndryshimi i pamjes tënde Altin. Ëh, uh, pastaj pyesim Jerin, mua, po doni Oltën, po Artin që rri i maskuar. Po etj, etj, etj. Atë, ku do nisim? Nisim me Altinin, Altinin. Oh, tash, okay, dakor. Po. Meqë, meqë Olta ta Ma taksi. Ta taksi. Po pas këtij ndryshimi me thënë të drejtën ndihem perfekt. Okej, okay, sigurisht. Faleminderit. Altini ndihet perfekt me pamjen e vet, a ndiheni ju të kënaqur me pamjen tuaj fizike miq të dashur? E çfarë mendon Jeri për veten kur është para pasqyrës? Nuk ngopem duke parë të djalë. Duhet të pres flokët që të ndihem edhe unë shkëlqyer. Vërtet? Tam. Po mirë, në përgjithësi po them se kjo është e po, momentit tani. Në përgjithësi mirë. Kur nuk ka pasqyrë fare. E ka hequr Jeri. Unë në pasqyrë ndihem shumë mirë për shkakun. Mm. Pëlqen. Pastaj kur shoh fotografi dal ish ndosh. Nuk e di se është një defekt i pasqyrës. Ka diçka para pasqyrës. Ose aparatit, do i aparatit. Po. Do të di aparatit. Se s'ka mundësi, e kupton? Në pasqyrë, mësohesh me pasqyrën. Më duket vetja i bukur ose e bukur në pasqyrë. Varet. Kur shikon kur shikon fotografinë thonë. Aha, s'qenka bukur. Aha, kështu qenkan sytë të tjerë. Po. Nuk e di pse. Gënjen syri a çfarë? Nuk di ju ndodh juve, po mua më ndodh. E kam me ju dëgjues. Se këtyre që kam këtu nuk u ndodh. Olta ti si ndihesh para pasqyrës? Sot në fakt u pashë, uh, thashë paskam hequr pak barkun, po Po se si u pe falë pasqyrë. E ke kështu. Kam një të gjatë po. Unë s'e shoh barkun, unë shoh si deri në krahor që jam në pasqyrë domethënë. Dhe po thoja që jam dobësuar këto kohët e fundit. Je dobësuar, oh, bravo. Po kam hequr ca. Jo, kështu pa pa arsye, pa pa dieta, pa. Thjesht, s'ke ngrënë. Rastësisht. Mm. Si si kjo është pyetja pra. Po e kemi për Lorin, po e kemi edhe për ju që po na dëgjoni 069 20 70 222. 069 20 70 222. A jeni të kënaqur me pamjen tuaj fizike? Ç'mendoni kur jeni para pasqyrës? Ë uh, mund të përgjigjeni edhe në faqen tonë Facebook, facebook.com fraksion klubi mëngjesit. Është numri i telefonit 069 20 70 222. Edhe faqja jonë në Facebook, sapo e kam hedhur atje, mm -hmm. si status, kështu që mund të përgjigjeni atje. Ç'mendoni kur jeni para pasqyrës? Lori. Po, Lori. Ashtu ashtu. George Clooney pa thinja është, ai ke thinjat e ka. Jo, jo, s'ka të thinja ai. Do të vi koha dhe ti mos u mërzit. Se ka të thinjat. Ida ka shkruar thotë o zot ç'është gjithë kjo bukuri. Ah. Thotë është çfarë ajo mendon kur uh, shihet për ah, del para pasqyrës Altinin sot. Jo, jo. Më sqaro. Jo, Altini, për Altinin e tham. I shkruan inbox e nuk i shkruan. Unë po e them që nuk po ngopem dot duke e parë. Altin më. Po. Po shih çka kanë bërë Altin ka hequr ka hequr këto. Ashtu të duket. Ka rruar edhe i kanë ngritur lart. Ashtu të duket. Edhe i kanë ngritur. Po jo, po. përpjetë i mban ai nuk është se i kanë ndryshe, i po. kanë ndryshe. I kanë ndryshe, është e mm. vërtet. I kanë më të shkurtra po të ngritura. Po si po i qëndrojnë këto. Plus me me mjekrën, edhe mjekrën e ka punuar. Ka holluar faqet mm. këtu dhe ka lënë vetëm këtë pjesën përpara. Po. Lëre ç'është bër. King, king. King. Aq shumë sa ndërruam temën e emisionit sot e dashur. Do të flisim për të varfrit. Ne flasim flasim a jemi të kënaqur me a jeni të kënaqur me pamjen tuaj fizike kur shiheni në pasqyrë ç'mendoni? 0692070222 e ndërpresim këtu programin shumë shkurt do të vim shpejt me zërin e përgjumur e tjera për sot. Adresa, Rruga Hoxha Tahsim, tek Xhamlliku. Telefon, zero katër, njëzet e tre, gjashtëdhjetë e një, dyqind e pesëdhjetë e katër. Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, Zonja dhe zotërinj Vjen në teatrin kombëtar Zbutja e kryeneçes Ajo është e egër Ajo është e ashpër Ajo është djalli vetë Të shohim Kush do ta zbusi? Zbutja e kryeneçes nga më i madhi i të mëdhenjve, nga William Shakespeare, me regji të Elma Doresit, vjen në teatrin kombëtar nga e enjtja në të diel në orën 19. Ejani në teatër të bën mirë për trurin. Hello, hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit Ora është tani 8.25 minuta Mirëmëngjesi të gjithëve Mirëmëngjesi Jeri, mirëmëngjesi Altin Olta Edhe Lorit Mirëmëngjesi Mirëmëngjesi edhe juve kudo që jeni Miq të dashur është tani mund të jenë zgjuar ca njerëz E di që patëm uh, komente që në mëngjes Por sot patëm dyshimin se po bënim një emision privat Por jo Për Lori Nuk e di Nuk do ta bësh, e dim Lori, por E dim Lori, e dim, por nuk do ta mbash. Janë zorrët e Lorit miq të dashur. Që dëgjohen uh, ka gjithë fundjavën. Për një muaj tani. Vetëm kafe ka pirë. Sa të vijë kjo vera se ky ftohti po. A mendon në verë do shpëtojmë? Ua, po. Se mos të shtohen në verë. Se mos të ngrohen gazrat. Inshallah jo. Inshallah, inshallah jo. Se këtu është ftohtë Lori edhe në verë. Më fal Lorta. Unë të kam falur Lori. Lori është është pak si Krishti. I ka marrë të gjitha përsipër. Plus që ka dhe mjekër. Po i ka marrë përsipër vetë të gjitha. A jeni të kënaqur nga pamja juaj fizike? Ç'mendoni kur shiheni në pasqyrë? Është pyetja që ju bëjmë sot në mëngjes. Mëngjesi Blendi Jeri dhe Altin sa për temën jam ca narcist. Kujdesem për pamjen fizike dhe ndihem në rregull, ka shkruar Belindo. Bravo. Bravo Belindo. Është pak narcist sot ai. Roberto shkruan që nuk është e lehtë për t'u pranuar. Se shumë njerëz ne të gjithë sigurisht që kanë një lloj o, ose hiç një një një pjesë shumë të vogël njerëzish mm. që nuk duan t'ia dinë fare për për pamjen e tyre. Shumica kujdesemi, kush më shumë, kush më pak. Po, e vërtetë është. Por mm -hmm. sa për mendimin tim e teprojnë. Ose të paktën sipas vlerësimit tim e teprojnë. Se atyre mund të duket sikur bëjnë pak. Mund të bënin akoma më shumë. Por që ca merren jashtëzakonisht shumë me mm. pamjen e tyre. Gati gjysmën e ditës. Jo, jo, jo. Ca pak më pak. Roberto shkruan një shprehje thotë, mashkulli mjafton të jetë pak më i bukur se majmuni. Sigurisht jam i kënaqur thotë, por bukuria e vërtetë e njerëzve nuk është ajo që duket. Mm, është okay. e padukshme. Mjafton të jetë pak më i bukur se majmuni. Dhe okay. aty aty. Po mirë, qenkemi në rregull pra. E ndiej veten më mirë tani. Edhe Ida po që na ka shkruar uh, të gjithë kjo bukuri. Të gjithë kjo bukuri. Okej. Ti A tani do të gjejmë zërin e përgjumur për sot? E ke gati ti? Po. Atëherë, kujdes, çuna dhe goca. Ky është zëri i përgjumur, Altini e ka ndryshuar në mënyrë që ta bëjë të vështirë për të zbuluar se kush është ky personazh. E dëgjoj. Që të imitosh dikë, do të duhet të, të dish shumë për për atë që që imiton. A qenka një imitues atëherë? Një komik? Jo, e pasakt. Ah, jo. A e dëgjojmë edhe një herë? Atëherë, edhe një herë që të imitosh dikë duhet të dish shumë për atë të cilin përpiqesh të imitosh. E dëgjoj. Mos i hap sytë ashtu. Mirë, i hap sytë kështu Se nuk dukesh në radio Por, uh, po ti mos i trego të gjitha. Ja, aska që i tregoj unë. Po i hape. E bukur e radios kjo është. Si thotë Fatos Lubonja? Po, do do të them që ta Do ta kujtoj se çfarë thotë Fatos Lubonja për këtë temë. O po vetëm në një moment. Atëherë. Është artist ky djalë? Jo. jo. Jo, nuk është artist. 069 20 70 222 uh, Objekti i kësaj loje është Kuptojmë se kujt i përket zëri që Altini ka ndryshuar. Altin, pyetje. A a është i njohur si personazh? Jashtëzakonisht i njohur. Është një është një personazh jashtëzakonisht i njohur, do ta kemi. E dëgjojmë dhe një? Po. Kujdes. Që të imitosh dikë, do më duhet të, të dish shumë për, për atë që, që imiton. Ça ndodhi me këtë Rovena Tilin? Redinën Redina Tilin, më fal Po, mund të ketë ikur gjëkundi dhe kjo S'e besoj të shumë E mban mend këtë këngën Për kohën në për Dhe Artur Dhamo Ky Artur Dhamo paska pasur një palë flokë ti A mund ta shoh pak Lori? O, po tjetër Njësoj të dy këta Si i ka flokët aman, wow! Edhe kjo është munduar t'i shkojë pas. A, kjo Lori këtë mos e nga këtë, kjo qenka shumë simpatike, siç e thamë. Lori, je dakord, unë jam dakord Altin? Pa, po, jashtëzakonisht kjo është super, super babe. Nëse, super babe. Nëse kam gjetur informacionin e duhur, pa, po. pa, po. thuhet që kjo është në Kanada. është në Kanada? Dhe që në Kanada, Pogradeci. Ah, po shënë si ka? Ndjeva po që në si ka? Uh, Zoti Llalla pra është ai që është shqetësuar për uh, nenin. Ka një konfuzion te prokurorët dhe gjyqtarët. Ë uh, Zoti Llalla ka ka vërejtur një lapsus në ligjin ë uh, ose në nenin 278 të kodit penal. Mm. Pasi thuhet atje në dokumentat zyrtare se armbajtja pa leje dënohet me 50 vjet burg. Po wow. ky Ky kodi Ti s'e ke përdorur armën, e kupton? Po, Thjesht pra, kapesh me armë pa leje 50 vjet. Shumë është. 50 vjet po, është shumë. Ekzagjeruar. Kurse nëse e përdor armën pa leje për të plagosur dikë, dënohesh me 15 vjet. Po po. Kështu që nëse kapesh me armë pa leje, më mirë për të plagosur. Më mirë kërcitja policit. Kërcitja, kërcitja policit edhe kurse. Plagose, nuk e di, bëj po, diçka. Diçka, diçka. Plagose se shpëton 35 vjet. Ai kurse me në 35 vjet. Sa ban kot atje në xhep. Kështu që uh, nga sa duket është një lapsus edhe uh, ka qenë prokuror i përgjithshëm pra që i është drejtuar ë uh, Ramës dhe Manjanit për ta parë, shiheni një çikë, ore. 50 vjet burg është është pak shumë për mbajtje pa leje. Sido që të jetë, mbajtje pa leje mbetet një krim i dënueshëm gjithsesi. Bëjmë një tjetër pyetje nga aktualiteti miq të dashur, janë thyer zemra të tifozëve të Gjermanisë gjatë uh, mbrëmjes së të shtunës kur Anglia shënoi ishte 2-0 për Gjermaninë. Mm. Pastaj u bë 2-2. Pastaj në fund fare, pas minutës 90, Anglia shënoi një tjetër gol me kokë Në fushën gjermane kështu që ishte 2 me 3 rezultati final për miqësore. Koka fatale i bi. Koka fatale, koka fatale mm. angleze. Megjithatë, unë do t'i pyes. Mm. Sa doli dje ndeshja Spanjë Rumani? 069 20 70 222 dërgoni mesazhet tuaja. Për të qenë krejt korrekt, duhet thënë Rumani Spanjë sepse zhvillohej në Rumani. Në Rumani. Mm. Unë e pashë ndeshjen sepse Rumaninë e kemi në grup. Edhe thashë të shikoj pak si dukeshin uh, rumunët. Sa doli dje ndeshja Rumani Spanjë, miqësorja Rumani Spanjë. 069 20 70 222 kush vjen i parë me përgjigjen e saktë do të fitojë një dhuratë nga dyqan taksi.com, dyqan taksi.com..com. Okidoki. Okidoki. Ehm, um, dje ishin Pashkët. Ju e dini dhe një Miku ynë ka shkuar dje dhe është është pagzuar. Po. Cili është ky? Po pagzimi duhet të bëhesh edhe i madh, ë? Ë? Po, normal. Pagzohesh në çdo moshë. Po mund të jesh dhe bebe. Po është ky është Keni dhe ka shkuar atje në kishën katolike ku e kanë e kanë pagzuar. Nuk e di, ë, nëse di është kjo këtej nga rruga e Kavajës, ke qenë atje? Jo, e di ku është, po, ah, s'kam okay. qenë ndonjëherë, ja. Po nejse, ideja është kshtu që e morën atë, edhe... E morën uh, Kenin, edhe kur e zhytën atje në ujë, uh. i tha prifti, i tha, tani e tutje, ti do të quhesh Mikel. Edhe do lësh, i tha, alkoolin dhe bixhozin. Mos. Keni u drodh një herë, megjithatë u zhyt. E kur shkojnë në shtëpi, Hap frigoriferin, nxjerr një birrë, mbushi lavamanin me ujë dhe tha: "Tani e tutje do quhesh çaj jeshil." Dhe e pagëzoi. Kthehemi pas pak në Klubin e mëngjesit. Can't feel my face është kënga që këndon The Weeknd tani. Ora është 8:36 minuta. Tarantarantaranam Mirëmëngjesi, ora është tetë edhe 39 minuta Unë jam Blendi këtu bashkë me Ierin, Tinin, Oltën edhe Lorin Mirëmëngjesi dhe juve Nga ora 7 deri në 10 në valet e Club FM 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Është koha për Sha Radio. Dekord. Vajzat duan të luajnë. Ne duam të luajmë me to. Shumë e natyrshme. Gati? Gati. Okej. Okay. Luajmë. Varet. Varet. Varet? Po. Ka të mëdhenj dhe të vegjël? Do të thosha ka të gjatë dhe të shkurtër. Po. Mirë tha. Është send ama. Ose pa. më saktë të Alorë se të pastaj. Ndihma tjetër të jetë. Është send. Ky Ieri përdoret për punë normalisht. Po, po e ka një ka një funksion patjetër. Po të trashë të hollë ka, po janë vetëm të gjatë dhe të shkurtër. Fliten ndonjëherë është mm. Më jep një të gjatë dhe të trashë për shkakun, mund të. Më saktë. Domethënë e zgjasim ne o Blend ose e shkurtojmë ne. E zgjasim dhe e shkurtojmë ne këtë po, gjë. Po. Kjo bëhet me dorë besoj. Kush bëhet me dorë? Po ka me buton me dorë. Zgjatja dhe shkurtimi. Këtë duhet ta shpjegojë Olta. Domethënë bëhet sipas dëshirës. Një butoni për shembull. Nga një buton ti e zgjat. Po. Po sa? Çfarë po mendon? Ka ca ka ca tjerë, ka ca të tjerë Olta. Kam një tjetër në shtëpi unë Ieri. Nuk ah, kam nga ajo tradicionale. Ai tek. Të zgjas këto okay. motor? Po, po. Ah, po, lëre, lëre, një sekond, një sekond. Është uh, F. Fillon me F. Me F fillon. F sh. F sh. Po, po ti nga të shkoi mendja direkt. Ajo që tha Olta. Se kështu e ke dhe ti në shtëpi. Nuk e di. Sa më sigurt, po ti pishe, është një një gjë kështu është. E po do. Nëse po po po i bën atë. Mm. Tu fatu fak kështu edhe. Ishin shtrir këtu në ulur në fakt. Në trotuar aty jashtë. Po pse vetë po i bënin ato? S'i kanë të gatshme. Jo, ore vetë po i bënin ato degët kishin e po i lidhnin me shkopa. Është ajo pra neni që secili kujdeset për fshesën e tij. Aha, okay. Po, e vërtetë. 0-0 ka dalë Rumani Spanjë. Po. Kush e ka gjetur? E ka gjetur Elio 255 i mbaron numri fiton dhuratën nga dyqan taksi.com. Të lumtë Elio. 00 Rumani Spanjë. Ëh, uh, ndërkohë, fjala e vajzave mm. ishte fshesa. Mhm. Mm e gjetëm, vajti mendja, edhe mua vajti që në fillim po s'e mendova. Kur tha Olta që e shkurton edhe zgjat sa herë duash, aty thashë. Jo, më kujtua, më kujtua ai uh, butoni, është ai butoni që e mbledh kordonin. Po. Po. Po. Nëse Berta fiton një lule nga bota e luleve 242 i mbaron numri. Pau. Super. Okej. Okay. Tara tara tatam. Pau. Është uh, koha tani për disa dëgjoj edhe dëgjojmë edhe një herë këtë zërin. Po. Zërin misterioz, miq të dashur, për sot që me vërtet ka qelluar i tillë. Altini zërin e përgjum në mënyrë që ta bëjë të vështirë për t'u gjetur se kujt i përket. Edhe ja se ç'ngjet. Unë kujtoj se është femër. Mm Por jo. Thonë, thonë, thonë, jo. Ajo jep një ndihmë që s'ka lidhje fare me zërin. S'ka fare. Ja. Është me buton, tha, zgjatet edhe shkurtohet sa herë do. Sa herë të duash. Jo, jo, ky nuk zgjatet aty, ky ngelet në fund. Okej, okay, le ta le ta gjejmë një, kujdes. Që të imitosh dikë, domethënë duhet të, të dish shumë për për atë që që imiton. Oh. Ke bërë një punë shumë të mirë Altin. Bravo. Unë edhe pse e di kush është, prapë nuk më duket si ai. Është Ardit Gjebrea. Jo, jo, jo, jo. Dakord. As Kaç Islami. As Kaçi miq të dashur. Jo. As ndar Nard Ndoka, Nard Ndoka. Nard Ndoka. As Gaz Paja. Jo, jo. Ardit Gjebrea. No, jo, Gjebrea. Agron jo, jo, Llakaj Ben Blushi Ylli Manjani. Jo. 0-69-20-70-222 0-69-20-70-222 Ora është tani 8-25 minuta Jeni me Club FM Eja, zbulo ç'mund të bëjmë për ty Klinika Dermoestetike Vivja Ofron trajtimet me lazer dhe aparaturat më të fundit Në fushën e estetikës jokirurgjikale Mjekët dermatologë, kirurgët plastikë dhe fizioterapistët më të specializuar I gjeni pranë klinikës Vivja aty ku mosha ndal. Klinika Dermoestetike Vivja, tek Kullat Binjake. Gjatë marsit, tridhjetë për qind ulje për të gjitha shërbimet. Dëgjoni nxënës, le të supozojmë se jeni të detyruar të jetoni në një ishull të vetmuar, ku mungon pothuajse çdo gjë. Kujdes, ju lejohet të merrni me vete vetëm tre gjëra. Çfarë do të ishin ato? Po Vendi? Atëherë, celulari, furça e dhëmbëve dhe tre pako hot dog. Thashë tre gjëra, jo pesë. Ashtu? Hum, vetëm tre pako hot dog Hako. Oh, po pse? Se këto janë super, Taku! Hot dog Hako janë super! Kopenhagen është në Danimarkë, Nisa është në Francë, Kanguri në Australi, arinjtë polarë në Arktik, Kapela Sistine në Vatikan, Luvri në Paris, Ujëvara e Niagarës në Amerikë, Volkswagen është në... Porsche Albania. Vetëm në Porsche Albania do të gjeni pikën e vetme të autorizuar në Shqipëri për tregtimin dhe servisin Volkswagen. Për më tepër, volkswagen.al. I përshëndesim. Rrofsh Adi. Ëm, uh, rrofsh Adi. Edhe të lumshin duart. Të lumshin duart. Bashkëshortes kam përshtypjen po. që e ka bër, por uh, zonja Reka. Po. Po. Po jo mua. Jo. Ju e njohim si zonja Reka. Uh, po në fisin ton janë ëmbëlsirat janë tradit në fakt edhe mm, dalin shumë të mirë. Vetëm që Olta nuk e di se si quhet kjo ëmbëlsir. Jo. Po pra më tha mua ajo provoja. Duhet me shkru. Ja, mund na shkruaj tani në 069 20 70 222. Filloi të më shpjegonte në fakt edhe ato që kishte te banaku, se aty ku shkon aty do t'i mm. futesh atij banakut si me kokë. Mm. Ajo është gjëja më e vështirë atje. Ajo është shumë e vështirë. Se do të zgjedhësh se çfarë të hash. Unë gjithmonë bëj kombinime. Kombinime ajo i hap çik këtu që shikon këtu. Edhe më ndaj dy qofte aty me këtë lëngun këtu. Sa thon më blen. E po zakonisht këto qoftet shkojnë me këtë lëngun aty. Jo, jo, jo. Mos më. Ja. Mos më hyn atë. Më hiq mishin e kësaj gjelle, ma jep me atë gjell. Të lutem tani ta bëjmë çik shkurt hyrjen se ti po, hyjmë te ëmbëlsira. Po duhet ta dimë. Kjo kjo ëmbëlsira ka ka po, një pjesë si kek. Më duket se ka dhe moll brenda. Një pjesë është si byrek. Sa bëj. Po. Kjo është ajo që është pet poshtë dhe kishte jo moll, kishte rrush të thatë. Po pra ka rrush të thatë. Po ka edhe pet, edhe domethënë kjo është tamam ajo Ajo që duhet për mëngjes. Si të thuash mishërimi i shprehjes ngatërron kekun me byrekun. Po se janë të dyja bashk. Varet nga e shikon, këtej duket si byrek, nga ana tjetër duket si kek, është po shumë e mirë, shumë e shijshme. Po të ngrënë këtë, ha edhe kek edhe byrek. Po pra, kek dhe byrek, të dyja bashk. Po emrin nuk ja dim. Po ishte shumë e shijshme. Mm, mm, mm. E kam akoma në Në në e kam në ezofag quhet. Në ezofag para se të zbresi. Faleminderit. Ja, është shumë e shijshme. Vërtet është e shijshme. Po puna është që ka kaq shumë këtu duhet ta ndajmë mm. uh, patjetër me të tjerë. Ashtu të duket. Tani po, tani duhet ta ndajmë me staf. Ke Oltën që do i hyj me kok, kam përshtypjen. Ashtu të duket që mund ta ndash. Tani unë them po. atë pjesën lart, domethënë ato gjashtë parat. Tam. Le t'i marr unë. Atëherë, Jeri po i çon uh, Oltës. Rrofsh Jeri. Që të haj byrek kek. Një kek, keko byrek. Kam shoqe këtu. Artan Fuga thon, po jo më nuk quhet Artan Fuga. Jo, jo nuk është Artan Fuga. Është është miq të dashur, është është si byrek, edhe si kek. Po pra çaj. Nuk është Artan Fuga. Dhe është i pjekur mirë. Është i pjekur mirë, po. 0-6-9-20-70-222 Jo më është një film Çfarë filmi? Po, s'po më kujtohet me një me një djalë të vogël, është një film i Steven Spielberg, mm. që shumë i gjatë, që është robot ky më duket. Që do të ketë një familje. Ah, ah po, po, po, po. Si e ka titullin e filmit? Mbani mend? Nuk. Më duket mm. si ka. Ja nuk e di. Nuk e dini, ha? Asnjëri. Që do të ketë familje, por që po, ai është robot, pa ai nuk e di domosdoshmë se ai kanë ndjenja për ata. Mm. Etj, etj, etj, etj. Është film shumë. Me atë çunin e vogël, më. Me atë çunin e vogël, po, po, po. Më duket se është i njëjti që ka luajtur te filmi tjetër që thotë I see dead people. Po ai po ai çuni. I njëjti aktor. Ai ai aktor. Mm. Është tipik ai, me ato sy. Tipik është, është bërë shumë i shëmtuar me që ra fjala. Aha. Është shumë shumë i lezetshëm kur ka qenë i vogël. Ky është nga ata që tani është para drogës dhe pas drogës. Ai është bërë shumë kështu. Shumë antipatik. Nuk e di pse. Zamira na ka shkruar mirëmëngjesi thotë varet nga ditët, nganjëherë më pëlqen vetja, nganjëherë kur shihem në pasqyrë i them vetes mos ha më ëmbëlsira dhe pica. Aha. Sepse pyetja, pyetja për ju është, a jeni të kënaqur me pamjen tuaj fizike, ç'mendoni? kur shiheni në pasqyrë sot në klubin e mëngjesit. Ndërkohë që Estela më thot quhet Dredhanik. Dredhanik, faleminderit Estela. Por Anisa më thot Kompekaj. Apo Kompakaj. Kompakaj. Ja, po, Kompakaj. Është tek ajo kohë, po çuditshëm. Është Kompakaj. Kompakaj Anisa, Kompakaj, Kompakaj. Sepse Dredhaniku është ndryshe. dhe do mm. dredhanikun mm. kemi këtë dredhanikun e Korçës. E di se çfarë është dredhaniku? Ç'është korçë? Lori si bëhet dredhaniku? Është vetëm me petë, edhe është një tip më shumë si me rulos si bëhet. Ah. E kështu po. nuk quhet dredhanik. Po po po. Lorenci ka thënë sot mëngjes sot me disa probleme të vogla, por jo keq. E ka fjalën për pamjen. Lipjani thotë un uh, kam pak bark që duhet me e heq, por përgjithsisht I'm fine. Bravo. Mm. Po re, janë ndërgjësuar meshkujt për barkun. Altini, uh, Altin Kozeli, jo ti, thot jo shumë. A janë të kënaqur me pamjen fizike? Jo shumë, thot Altini. Na vjen keq. Pak kënaqur, pak. Na vjen shumë. Po. Si ka pasur? Lefteri ka shkruar, "Oh my god, sa rrumbullake je thot." Por si do qoftë thot rrumbullak, sa rrumbullak je. Por si do qoftë uh, rrumbullak seksi mo. A po po. Pastaj burri nga barku duket. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Gulf është cilësi dhe sasi e garantuar. Përshëndetje të gjithëve, vijojmë me lajmet në Klab FM dhe Klab TV. Nëse kushtetuesja pezullon implementimin e ligjit për pronën, atëherë procesi do të bllokohet dhe efektet ndaj ecurisë që pronarët presin do të jenë negative. Këtë e deklaroi kryetarja e Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të Pronave gjatë një interviste televizive. Sipas Qatos, me ligjin e ri të pronave, brenda një afati tremujor i cili nuk mund të shtyhet, të gjithë personat mund të paraqesin kërkesën për njohjen e pronësisë. Banka e Shqipërisë gjykon se ekonomia shqiptare ka nisur të ristrukturohet në terma afatgjatë. Në raportin vjetor të dy mijë e pesëmbëdhjetës të dorëzuar në Kuvend, nënvizohet fakti se burimet prodhuese po zhvendosen nga sektori i ndërtimit drejt atij të industrisë. Një javë pas hyrjes në fuqi të Marrëveshjes BE-Turqi në lidhje me refugjatët, është konstatuar reduktim i dukshëm në numrin e emigrantëve dhe refugjatëve të cilët kalojnë në ishujt grekë, njoftoi sot agjencia zyrtare turke e lajmeve Anadoli. Sipas informacioneve, më njëzet e pesë mars numri i refugjatëve të mbërritur në ishuj ka qenë vetëm shtatëdhjetë e tetë persona, ndërsa dje shtatëdhjetë e tre. Të paktën 60 persona u vranë dhe rreth 200 të tjerë mbetën të plagosur si pasojë e një shpërthimi të fuqishëm në qytetin pakistanez të Lahorës. Shpërthimi ndodhi në një park të madh në jugperëndim të qytetit, ku ishin mbledhur shumë njerëz pasditen e së dielës. Policia e Elbasanit publikon masat e sigurisë që janë ndërmarrë për sigurinë e rendit dhe të qetësisë për zhvillimin sa më normal të ndeshjes për U21 Shqipëri-Hungari, e cila do të zhvillohet sot në orën 20 në stadiumin Elbasan Arena. Sipas burimeve zyrtare, do të angazhohen 200 punonjës policie nga Drejtoria Vendore e Policisë Elbasan. Hyrja e sportdashësve do të fillojë në orën 18. Ishit me lajmet në Club FM dhe Club TV. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valët e Club FM, me Hymn for the weekend. Weekend. Në dë. Mungon në dë. Do rregulluar mm. kjo. Po, duhet rregulluar ajo. Weekend. Është I kanë pak shkurt. Era e dytë. Wiki. Oh. E mirë, mirë. Ti s'di të lexosh. Aty është më weekend. Shikoje mm. deri në fund. Jo, mund ta hamencojmë atë. Po, po ti, si duash. Si duash, ose. Ja, unë kam bërë timen dy herë tani. I kam dalë borxhit. Ëm um, kemi për uh, Kam stilolaps të shkruaj ty. Do të ta huazoj. Po hidhe pra. O, yeah. Pastaj unë një herë dëgjova. Herën tjetër se dikujt ia ke thënë. Po. Ë, kujdes Olta. Dritat në shtëpitë e të tjerëve është një libër që sapo ka dalë. E ka shkruar Kiara Gamberale. Mm. Qartazi një autore italiane. Mhm. Mm Maria, administratorja e një pallati të vogël e të zakonshëm, humb jetën në një aksident. Aja, ajo lë pas një vajzë të vogël. Mandorlën. Mm. Mm. Dhe një letër në të cilën i rrëfen asaj se i ati i vajzës jeton në ndërtesën që administronte ajo. Të gjithë burrat e ndërtesës gjenden nën akuzë, por askush nuk pranon të jetë babai i vajzës, dhe as t'i nënshtrohen testit të ADN-së. Për pasojë, familjet e pallatit vendosin ta rrisin vajzën së bashku me rradhë. Kështu, Mandorla do të rritet me shumë prindër dhe do të udhëtojë nga zhgënjimet e para të fëmijërisë deri në dashuritë e adoleshencës. Falë saj, lexuesi do të hedhë një sy pas perdeve të këtyre shtëpive dhe do të zbulojë se familja përmban një alkimi të papërcaktueshme elementësh. Ata që e kanë rrezikojnë ta shkatërrojnë atë. Ata që s'e kanë, e shohin si të vetmen rrugë drejt lumturisë, familjen. Kiara Gamberale ka krijuar një roman ku arketipat tradicional përzihen me dramat bashkëkohore, ku e vërteta dhe e rremja shkëmbehen dhe japin një zëri, një jetë, një zëri origjinal të paharrueshëm që na udhëheq deri në fundin befasues të këtij romani. Kiara Gamberale. Do të jetë në Shqipëri, vajza. Mm -hmm. Kam përshtypjen nesër, autorja. për uh, për ta promovuar këtë libër. Mhm. Mm Por ne kemi kopje miq të dashur për t'ju dhënë juve sot të këtij romani, e ka shqiptu, uh, shqipruar Beti Njuma. Dritat në shtëpitë e të tjerëve quhet. Kështu që qëndroni me klubin e mëngjesit për këtë orën e tretë të programit për ditën e sotme dhe njëra nga gjërat që do të fitoni është edhe një kopje e këtij romani të sapodalë Dritat në shtëpitë e të tjerëve. Duket interesante. Hmm. Një vajzë që e rrit gjithë pallati. Po pra. Pak kshu, uh, si realizëm magjik do të duhet të bësh një hap besimi, ta. Hmm. Që ta imagjinosh, por gjithsesi, hmm. duket shumë interesant dhe fakti që autorja do të jetë nesër, kam përshtypjen nesër apo javës që vjen, por e di që do të jetë uh, më duket se është nesër, të martën. Hmm. Ka një ka një tip konference për shtyp e tjerë e tjerë. Ëm um, gati? Gati. Kemi okay. një fjalë ne. Mhm. Mm unë dhe Altini. Një fjalë në Sharadio, kështu që për të fituar një kopje të dritat në shtëpitë e të tjerëve, mund të luani tani. Vajza duhet të zbulojmë fjalën tonë. Vajza fjala e tyre ishte fshesa. Fshesa. Mhm. Mm Kështu që është radha jonë tani për t'i munduar, i jepini goca. Ësht send? Jo. Jo. Është një gjë që hahet. No. Jo. Pihet. Jo. Po a shihet me sy? Ëm, me sy të lirë jo. Në një farë mënyre. Është jo, koncept. Jo, domethënë mund të shihet, por nuk është diçka që e shohim aq kollaj. Është koncept. Apo një tipar i njeriu. Nuk do thosh, është diçka që ekziston, përtej konceptit ekziston edhe sikur Mos ishin njerëz fare për t'i konceptuar gjërat, ajo prap do ishte aty. Është është diçka po. në natyrë pra. E saktë. Mm, e bukur? Eh, nuk është se nuk është se ka kështu Jeri, domethënë e bukur apo jo. Da, tek e bukur apo jo e bukur. Në natyrë dhe ka ekzistuar që në lashtësi po thua. Kiara vjen të enjten uh, më shkruajnë. Okej. Okay. Mhm. Kiara, do e po. presim. Gamberale. Autorja e drita në shtëpitë e të tjerëve, ju luani për një kopje të këtij libri. Vjen pas asijej. Po, faleminderit Aida. Ehm, um, kujdes goca. Pra është një gjë në natyrë. Mm -hmm. Nuk mund të themi që është e bukur apo e shëmtuar. Po e shohim lart në qiell. Por që është shumë e rëndësishme. Ëm, um, është në qiell, po është në qiell. Bravo. Fillon me yll, me çfarë? Y. Me y. Ylberi. Ah, ah, jo, jo, jo, jo, jo. Natën dhe ditën. Natën dhe ditën. Po. Është që që është që. Që qielli, jo, nuk është qielli vetë. Jo, po je në rrugën e duhur. At at atmosfera. Atmosfera. Ëm Je afruar Jeri, po jo, nuk është atmosfera. Qielli dhe atmosfera aty domethënë. Aty përpiqen. Po ndihmoj pak pra. Atëherë ndodhet. Ajo rrugë. Ndodhet goca. Ndodhet 10000 metra. Jo. Çfarë 10 kilometra? 10 kilometra mbi nivelin e detit fillon kjo. Jeri iu afrua kur tha atmosfera. Fillon me s. Bravo. Me s, bravo. Bravo. Bravo Jeri te ty kisha besim. Mhm. Të lumt. E përdorim ndonjëherë për të thënë për çmimet. Po, e vërtetë. Apo jo. Mhm. Por uh, fillon 10 kilometra mbi nivelin e detit. Është rreth. Këtë nuk e mbaj mend, nuk është më ndihmuar. 30 kilometra. e gjatë mm -hmm. ose e gjerë dhe fillon me s. Dakord. Kështu që u gjet. Dhe përdoret për të thënë që çmimet janë shumë të larta. Janë mm -hmm. të tilla. Po janë okay. në Mhm. Janë në. Okej. Shumë mirë. Mendoj që u zbulua. I pari që do të vijë me përgjigjen e saktë për të fituar një kopje të romanit të Kiara Gamberales këtu në klubin e mëngjesit. Ne largohemi tani për një ndërprerje shumë të shkurtër e kur të vijmë do të ketë muzikë nga Adam Levine dhe R City. Inglot, lider botëror në kozmetikë, cilësi e lartë produktesh me çmime të arsyeshme, themeluar 30 vite më parë, e përhapur në mbarë botën, tani edhe në Shqipëri. Na vizitoni në dy dyqanet tona, në Bllok dhe në TEG. Nënta, si mund t'ju ndihmoj? Dua të denoncoj një rast zhurmash nga apartamenti ngjitur. Po ky muhabet çdo ditë. Ju jeni ajo zonja që morët edhe dje nga rruga e Kavajës? Ata thjesht po festojnë zonjë. Po festojnë çdo ditë? S'ka ndonjë ditë normale këta njerëz? Tani ditët tuaja do të jenë të jashtëzakonshme, sepse të gjithë keni një arsye për të festuar. Kredi personale me interesa fantastike, duke filluar nga 4.9% në lekë, fikse deri në 3 vjet, sepse me Raiffeisen festimet vazhdojnë. Raiffeisen Bank, fitoni çdo sfidë. Pajisjet Beko me kursim energjie ndihmojnë kursimin që në ditën e parë. Për çdo pajisje Beko me kursim energjie ka 10% ulje për modelet A+, 12% ulje për modelet A++ dhe 15% ulje për modelet A3+. Vraponi! Kjo ofertë është e vlefshme nga data 21 mars deri në 3 prill në të gjitha dyqanet Neptun. Beko Bashko kupëtë. E dini çfarë është Galf? Galf është cilësia dhe standardi më i lartë i karburantit europian. Galf është mekanizmi më strikt i kontrollit të cilësisë, që mbron motorin dhe rrit sasinë e kilometrave. Galf nënkupton saktësi, e cila e mat atë deri në pikën më të fundit përmes sistemit të automatizuar dhe teknologjisë më të lartë në shpërndarjen e karburantit. Galf është Galf Club, programi i besnikërisë, ku merr më shumë dhe paguan më pak. Mund të kontrolloni online në çdo kohë balancën tuaj nëpërmjet aplikacionit Galf Club Balkans. Mm, mm, mm, mm. Se shkoj te Klubi i Librit Tiranë Që është një tjetër faqe shumë e mirë E tha miqve të mi, po është grup Kam përshtypjen privat Grup tjetër A jeni të kënaqur me pamjen tuaj fizike Ç'mendoni kur shiheni në pasqyrë është pyetja 069 20 70 222 069 20 70 222 Na jepni një përgjigje Ç'mendoni kur shiheni në pasqyrë? Do lexosh një koment? Po lexoj Nikol, që thotë mirëmëngjes çuna dhe goca, me pasqyrën i kam marrëdhënie të mira, mm -hmm. se mhm. shihem shpejt e shpejt thotë dhe i fus një mendje të lehtë, por me peshoren s'i kam punët mirë. Mm, janë bërë gënjeshtare të gjitha thotë. Eh. Lere kur dua të provoj rroba të reja, aty bëj sherr me veten, mirë të të bëhet, them. Kush do hajë ëmbëlsira natën? E, ëmbëlsira natën. Është e rrezikshme. Po. Shiko, më nuk e nuk është çështja e ëmbëlsira natën. Edhe ëmbëlsirat në përgjithësi. Po. Në ëmbëlsira, po unë për shembull nuk i kam ato ëmbëlsirat. Nuk i kam shumë fiksim ëmbëlsirat. Po më pëlqejnë qoftet natën. Për shembull. Jan uh, Inida ka shkruar thotë varet me cilin sy e sheh, me atë me xham apo me atë pa xham. Pa xham. Punë pasqyre dhe pastaj ka vënë një nga ato fytyra që i djersin. Edhe kos nuk do ishte keq. Në mëngjes pak. Shiko, njëra njëra nga mëngjeset e mira mm. që mund të mund të provosh, është zbuluar tani që për shembull proteina në mëngjes bën mirë. Mm -hmm. E kemi thënë këtu, e kemi nuk është ndonjë gjë shumë e re kjo ka. Tam. Disa vjet. Është më mirë proteina thonë sesa këto uh, bazat e grurit a ku di unë se çfarë, domethënë këto brumrat janë gjithmonë të këqija. Mm -hmm. Po proteina në mëngjes, domethënë ta kufizosh karbohidratin dhe të kesh proteinë të mjaftueshme në mëngjes është gjë e mirë. Po çfarë pra, do të hamë për shembull? Veza. Ah, veza në mëngjes. Kemi kohë mëngjes. Ti ka Po mirë, veza mund të zihet, vezët zihen për 7 minuta. Okej. Okay. Vezë e zier pra. Po. Mund të jenë uh, vezë të ziera, mund të jetë nuk e di një omletë e shpejtë a çfarë. Uh, por janë të mira, janë të mira për mëngjes vezët edhe mm. dhe proteinat në përgjithësi. Edhe proteina mishi, për shembull të proshutës apo të të ku di unë se çfarë. Mm -hmm. Eri nuk e ha mishin, po. Te veza jam okay. S'ka problem. Te veza je okay. Mm -hmm. Megjithatë, unë po shikoja një një mëngjes i mirë, edhe kur je për për t'ikur për punë. Për dietë pak apo për t'ikur në punë që duhet energji, mm -hmm. ose kur je për vrap për shembull në mëngjes, sepse në një nga këto faqet e sportit po e shikoja. Tam. Ishte ishte kos, në një tas kos, Tam. me pak tërshërë. Mhm. Mm Ëh, ca lugë tërshërë atje. Dhe ca arra, mm -hmm. një grusht me me arra të qëruara, po. Tam. Një grusht me arra sepse arrat kanë energji. Tam. Janë shumë mirë për ty plus që kanë këto vajrat arrorë po quhen, kështu që janë mm. janë të shëndetshëm. Pra, uh, pak tërshërë, një grusht me arra, jo një grusht i madh, një dorë me arra. Mm. Dhe mund të mund përdorësh fruta pylli apo fruta jo pylli. Mund si mund të jetë një gjysmë banane për shembull sipas dëshirës, Po, ose ose për shembull sot unë kisha ca luleshtrydhe, kishte blerë. Mm. Ime shoqe për çunin, se ne për çunin i blejmë. Kështu që mora nja tre luleshtrydhe i preva, i hodha atje brenda. Arra, tërshërë, kos. Edhe ja llapa. Kënaq mëngjesi, shumë i freskët. Është shumë i mirë. Po ka energji, të jep edhe energji. Edhe ndihesh se tërshëra ka edhe këtë efektin e ngopjes. E ngopjes. Mm -hmm. Domethënë sikur të ndihesh ngrën. Të fryhet barku, mm -hmm. edhe për momentin mund ndihesh shumë para, oh, sa kam, po jo. Se tërshëra është shumë e mirë, është fibër komplet. Dhe Edhe dhe shumë gati, shumë gjë e mirë. Je gati pastaj. Je gati, sa gjen me. Je gati për mikrofon. Për në punë. Faleminderit Aldi. Ja, do bëj një tjetër. Një sekondë, ngrej këto dy këngë para. Okay. Mos qesh, Eri. Duke Dumont vjen tani me mm. Ocean Drive. Hello. Parararam parararararam biriri. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit. Ora është tani 9:28 minuta. Kam Mirëmëngjes të gjithëve. tërshërë me kos sot mëngjes. Kështu që më falni kur herë pas herë shfryj. Ndihem mirë. Ndihem Ndihem shumë mirë. Ama Olta, Olta s'po i pëlqen duket. Jo, jo, ah, s'kam ngrënë, po thjesht nuk kam ngrënë tërshërë sot. S'ka ngrënë sot tërshërë. Mban tërshërë në shtëpi Olta? Sigurisht. Po. Kam. Për uh, kalin apo për për vete? Për vete. Edhe kalit ia bën të. Po sigurisht. Je vetë Kali po në çik. Vari një trastë në qafë. Si ç'han kuajt kështu? Pa kjo shumë. Si ishte ajo? Kush? Se këtyre çunave ua tregova po. Nuk e di, a ishe ti këtu Jeri Në atë moment mm -hmm. Jo, Jeri s'ishte, po Çfarë ishte Me gjelin pra, ishte dita, dita e Pashkëve dje mm -hmm. Çohet gjeli në mëngjes Nga më të parët që çohet në mëngjes Fut kokën te koteci pulave, shikon vezët me ngjyra Shikon pulat, shikon vezët, shikon pulat, shikon vezët, mhm. shikon pulat, shikon vezët. E pastaj del me vrap nga koteci, kap palloin e fillon fut e bjer. E ma më Si ma bën më në do Nëse janë kështu si. Nëse nuk janë vërtet ato, janë të shpikur. Jo, ma jo. Janë të Stratosfera ishte sa radio e çunave, Elona fiton kopjen e parë të librit Dritat në shtëpitë e të tjerëve. Bravo, të qoftë Elona, ta gëzosh kopjen e Dritat në shtëpitë e të tjerëve nga Kiara Gamberale do të jetë të enjten. Të enjten. Po ti ku e more vesh ti? Po e the ti pra. E thashë? Oh. Te muzeu kombëtar bëhet promovimi i librit në orën 18. S'mbaj mend fare ça kam thënë. S'ka gjë. Ë uh, janë dy libra sa që janë përkthyer në shqip, më thotë ai. Po thonë tërshëra ka dhe efekte negative. E ka. Që s'mban mend asgjë. Nuk jemi më. Po, s'mban mend. Wow. Unë po prisja hanë se do ta them. Ej. Mm. Fali, çfarë kam thënë tjetër? Që Çfarë nuk ke thënë. Që do më jepje 5000 euro. Më the mua 10 i premtove Jerit. Do të presësh pak për 5000 euro. Olta se nuk i bëj aq shpejt ato 5 që thua. Na okay. Ne kanë kanë kanë kohën e vetes. Kanë proces po po. Është si pema që mm. rritet, e kupton, do ta ujisësh, ta ashtu, ta prashitësh, ta. Mm. Jo, thashë, mhm. çfarë më the? Po. Po pra ashtu është. Mm, mm, Bravo. Mm, mm, mm, Atëherë mm. Oresti mm. fiton një dhuratë nga Electronic Line 586 i mbaron numri. 586. Bravo. Mm -hmm. Kam vënë re faktin që disa ministra imitojnë kryeministrin. Mhm. Ka shumë kështu. Papritur të fillojnë flasin të gjithë si Edi Rama, po, domethënë pra. kështu. Është shumë e çuditshme si fenomen. Nuk e di ndoshta është ndikimi që ai ka, domethënë është personaliteti i madh kështu. Ndikues, Dhe këta ose adhurimi që ata kanë për të. Po nuk e di, e kam vënë re për shembull që qofsha i gabuar, po fillojnë flasin si Rama. Nuk e di nëse e imitojnë me koshiencë apo thjesht apo del pa dashje. Po. Unë mendoj që është kjo e dyta në fakt. Që u del pa dashje. Që u del pa dashje. Po, edhe unë ashtu mendoj. Është shumë e pavullnetshme. Është në në në po. në në ndërgjegjen. Po. Po nuk e di numrin. Lexo pak Olta. Po, një numër me prefiksin 030 që mbaron me 977. Po nuk e ka shkruar emrin? Jo, nuk na ka thënë emrin. Si thon emrit greqisht? Emër. Ë, si di. Para kalo. Jo, jo para ja, kalo. Para kalo. Oriste, oriste është ajo. Po, ndërkohë që na thot përshëndetje Krab FM, ju dëgjoj çdo ditë nga një ishull i Greqisë, që as mhm. nuk na ka thënë ishullin. Okej. Okay. Dhe bëj gjimnastik bashkë me ju. Ma rregulloni ditën, thot. Faleminderit. Faleminderit, ditë mbarë. Oh, bravo. Suru di Roma tani. Mirëmëngjesi të gjithë, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit 9.34 është ditë pushimi Dhe japim një tjetër, uh, dhe japim një tjetër kopje të librit dritat në shtëpitë e të tjerëve Në një minut apo dy Olta, kemi një fitues që s'e kemi dhënë Jo mm? Ne kemi dhënë gjithë Une erreur. Si? Erreur, erreur. Kesa do të na thotë? Erreur. Erreur. Erreur. Sipas uh, librit uh, botëror të fakteve, në kur flet për këtë monarke të shekullit të 18, ishin edhe arroganca e saj ndër Sjelljet dhe arroganca e saj ishin ndër uh, shkaqet që e zhytën monarkinë, e mm. rrëzuan monarkinë. Sipas librit të fakteve, ëh, mm ka një World Book që quhet. Prandaj po quajmë uh, gabime franceze. Ishin ndër të tjera edhe shpenzimet dhe arroganca e saj që çuan në rrëzimin e monarkisë bëhet fjalë për një monarke mm -hmm. shekullit 18 nuk është e vështirë. Oui, oui. 069 20 70 222. Në fakt, teknikisht do të quaj gabime franko-austriake në këtë rast. Por gabime franceze është kategoria kthehemi mbas pak në klubin e mëngjesit. Supergirl tani nga Anna Naklab bashkë me Alle Farben dhe Younotus.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 Mesazhdërguesi i parë Fiton një dhuratë! Kënga e ditës. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Good morning, mirëmëngjesi, mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Kalimera, kalimera. Kalimera. Kalimera Angjëllush. Angjëllushi na shkruan nga Zakinthos, po? Mhm. Mm Apo thuhet Zakinthos. E po, Lore si thuhet se nuk e di tamam. Na kërkojmë, kërkojmë ndjesë se nuk Nuk i dimë dhe aq mirë këto shqiptimet. Dhe na pret me shumë dëshirë te ky ishull dhe te lokali i tyre. Oh, faleminderit. Ah, sa bukur. Zakinthos. U sa i bukur që është. Lëra, lëra. Na hoqi mendjen. I themi Angjëllushit meqë ata na dëgjojnë uh, përmes internetit në radio. Mm. Do vim. Që do po do vim, jo, por uh, doja të thosha që ndërkohë jam duke shfaqur uh, në ekran disa disa foto të këtyre shpellave, mm. këtyre brigjeve. Oh, sa bukur. Wow. Fantastike në. Ky që është llahtar. Wow. Shikoje këtë. Sa e bukur, s'ka fjalë. Unë them, unë them le të ikim si grup. Po pra si grup e kemi. Kuptoni juve që ai është atje duke dëgjuar klubin e mëngjesit në këto momente? Aty është ngrohtë besoj? Më ngrohtë se sa. Po ngrohtë se Greqia dihet që klima është. Plazhet që kanë janë të llahtarshme. Tmerrësisht të bukura. Ky këtu një është i pa. Është super. Po. E kam parë një herë tjetër, e di që e kam parë se kush ka qenë atje? Ke qenë ti Lori apo jo? Jo, jo. Jo, Lori ka qenë në Rodos. Të rrëfejnë për mendjen mm. Shoku im Drini Miku jonë Drini Tam Drini Zeqo Drini Shela jo, Shela jo, Shela Që Po, ka qenë atje Atje ka vajtur Në këtë ishull Në këtë ishull Fantastik Paske bërë qejf lale Eh E mirë, mirë. Mos i trego më tani. Jo, mos i trego më. Mos i trego se i shohim vetë ka në internet foto pastaj. Mos shiko, mos shiko njeri, ç'i që shikon. E kam përballë, s'kam ç'bëj. Oj, sa i bukur që ka. Ej, po paska edhe kështu more. Shikoje. Paska edhe breshka uji. Edhe breshka uji, moj. Sa e bukur. Si duket breshka. Sot. Tani, tani unë nuk e di ekzakt se ku ndodhet. Hartën e ishullit e kam. Hmm. Po se ku ndodhet në në si po themi në hartën e madhe të Greqisë. Hmm. S'e kam idenë, po duhet ta gjejmë Sa bukur është A bë bë Shiko, edhe kjo, edhe këtë anijen, anijen e mbytur Mund të ikim një fundjavë Këtë anijen e mbytur ia kam parë te Drini Se m'i ka, m'i ka çuar ca foto me, me këtë anijen e mbytur Unë them nisemi të premten Po, vijmë ne dhe vijmë të diel Vijmë të premten tjetër Ka dhe, ka dhe, me qira, fjala, ka dhe sporte uji Wow Wow Qenka fiks për ne Fantastike Super, super Ëh, ne na pëlqen të ëndrrojmë. Unë dhe Olta e kemi filluar si hobi, Uf. po më duket se ia kemi ngjitur edhe të tjerëve. Po, po, po. Herë pas here këtu në klubin e mëngjesit futemi në internet dhe shikojmë oferta. Po, vetëm i shikojmë. Vetëm i shikojmë. Po. Se duam të të harrohemi, si thua, apo të largohemi. Të jesh me mëndje E, me mëndje se Ajo na ka mbetur, më së shumti i kemi mendtë Olta Dhe ato na ikin herë pas here, po s'ka gjë Po qenka shumë, shumë bukur E di ku është bukur kështu? Mm. Është ai Gjiri i Gramës për shembull që është fantastik, shumë i bukur. Për ta për ta kthyer pak ku është Gjiri i Gramës? Gjiri i Gramës është në Karaburun. Karaburun. Ah. Po të nisesh nga Palasa, mm -hmm. fshati nga nga plazhi po, Palasa atje. Mhm. Palasa. Merr merr drejt jugut. Jo, më fal drejt veriut. Mhm. Mm pra jo nga shpella e piratëve, po nga ana tjetër. Në të djathtë, po. andaj kur e ke detin përballë. Është një gjysmë ore me motoskaf. Mm. Por është një super super gji, shumë i bukur atje. Që quhet Gjiri i Gramës. Kam vajtur dhe jam kënaqur shumë. Është pak egërsi se në kuptimin e natyrës, domethënë nuk ka. Është vetëm njëri atje mm. me panel diellor. Ai sa për të mbajtur një frigorifer që ftoh ca birra. Po aq duhet. Mjafton. Se nuk ka elektricitet, është paqës. Mund të shkohet edhe mm. si formë alpinizmi. Mban nja 2 orë, po mund të shkohet për ata që janë të aftë. Mm. Të ecin kështu gërxheve edhe nga toka. Domethënë Nga Llogaraja zbret edhe ndjek atë rrugën derisa e gjen gjirin e Gramës. Po është edhe Super. edhe gjiri i Gjipesë ose Gjipe. Edhe gjiri, po, edhe ai është fantastik. Mm -hmm. Gjipe gjiri, po. Mm. Ah, ah ç'na vajti Angelushi pra nga Zakinthos. Faleminderit për dëgjimin, juve dhe familja atje. Nëse do vim atje do t'ju kërkojmë. Patjetër. Si, si restorant. Madje për ju do vim. Po. Do kërkojmë Kërnacka apo jo Olta? Se Olta, ç'do? Them Kërnacka do apo do të vëmë në krye të grupit Oltën si po. komandanten tonë. Mund të marrim një tjetër Altin si kryetar grupi po deshe ti që po, kryetar grupi do marrim një tjetër ne njeh edhe gjuhën. Duhet të jetë pjesë e grupit se s'mund marrim një kryetar grupi nga jashtë grupit. Ë, njësoj është. Zonjush. Po, si thonë ata? Për të bukurat okay. sinjorina. Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit mm. në Club FM në 100.4. Oh, Holta. Çfarë është kjo? Më pe në foto ti. Për një moment m'u duk sikur oh, të pa. Oh, super un jam. Po që nga bresh kuj. Ja ku jeti ja. Ti je këtu. Hajde, hajde. Eh, Kthehemi pas pak në klubin e mëngjesit. Ju përshëndesim që të gjithëve nga Club FM në 100.4. Ju pëlqen të punoni në bar? Doni më shumë njohuri për pijet dhe koktejlet? Ne ju japim mundësinë të bëheni barmeni më i mirë i qytetit. Hospitality and Tourism Academy. Trajnojmë profesionistë. 068 200 4000. Luvri në Paris, Ujëvara e Niagarës në Amerikë. Volkswagen është në Porsche Albania. Vetëm në Porsche Albania do të gjeni pikën e vetme të autorizuar në Shqipëri për tregtimin dhe servisin Volkswagen. Për më tepër, volkswagen.al. Edhe në ekranin e Club TV, çdo mëngjes me ju nga ora 7 deri në orën 10 në valët e Club FM-it. Në ekranin e Club TV-it. Të vësit? Të vërit. Jo zotëri, gardin do ta hapësh, jo të ta hapin. E drejtë, më vjen keq. Po thashë një herë vetëm të kaloja, ma bën çik hapur. Po po. po. Hapin. Shumë mendova unë, por me sa duket uh, këshilla është tjetër gjë. Mhm. Këshilla është Ja, e, një sekund. Këshilla është Okej, okay, nuk, nuk do të. Kënga që sapo dëgjuam ishte kënga e ditës 013 mbaron numri i Enrikut dhe fiton dy bileta për në Cineplex. Dil më dil, hajde, hajde. Okej. Hape, mor po, hape. Po mundohesh aty vjen çik buk atje që të dilte. Dil më ma thuaj edhe një herë. Jo zotëri, gardin do ta hapësh, jo të ta hapin. Okej. Okay. Në rregull. Po shikoj një, me këtë ta mbyllim për sot. Po. Mm. Nuk e di nëse e keni vënë re e gjatë se më futem lexoj edhe lajme dhe këto gjëra të tjera. Edhe gjatë gjatë më duket të premten. Mm. Pastaj edhe të shtunën ishte një shkrim ëm um, që qarkullonte me titullin uh, Edi Rama uh, Europe's wealthiest and controversial politician. Që do të thotë politikani më i më i pasur dhe më kontrovers mm -hmm. në Europë. Mm -hmm. Edhe ishte shkruar nga njëfarë Adami, edhe ishte shkruar në një portal që quhej Foreign Policy News.org. Dhe pastaj ishte shumë fishuar tek reporteri pik net, rilindja demokratike, opinion pik al, koha jonë, standard pik al, ekspres pik al, uh, syri pik net, telegrafi, etjer, etjer, etjer, etjer. Dhe vetëm gjithë këto e kishin, e kishin, Tani ka një gjë që është një është një revistë shumë mm. prestigjioze, ëh, mm -hmm. e cila quhet Foreign Policy. Tam. Është amerikane dhe kjo është është një nga, po themi, mediat më më të rëndësishme për politikën e jashtme. Ëh. Mm dhe Foreign Policy News pikë org nuk ka asnjë lidhje me Foreign Policy median revistën prestigjioze. Po. Vetëm që rreket t'i t'i marri emrin, ta bëj të tingëlloj sikur është ajo. Sikur është ajo. Edhe është një faqe, një por nuk e që nuk dihet se i kujt është. Anonim pra. E, nuk e di tani se çfarë, mm. anonim, por nuk nuk ka asnjë lidhje me me prestigjiozen foreign policy. Uh, vetëm që duket ajo. Dhe dhe media shqiptare e marrin këtë dhe e transplantojnë sikur të ishte nga mm -hmm. nga ajo. Nga ajo. Dhe kjo damdhënë është një anonim që s'dihet se çfarë ka emrin e vërtet. Po që shkruan se tash Edi Rama më i pasur i Europës nga politika. Po domethënë tash, shiko ka një problem. Un uh, mund mos jesh i dashuruar me Edi Ramën si një ministër i Edi Ramës. Ata e dashurojnë. Mund të jesh kritik ndaj tij, por Media duhet të ketë standarde. Edhe ta, të domethënë ta sulmosh politikisht të botosh çdo gjë për ta sulmuar, ë uh, edhe të pavërteta, pastaj i ul reputacionin medias që ti përfaqëson. Dhe si gazetar duhet të bësh pak punë kërkuese, e të ndash, se në qoftë se çdo gjë që fluturon hahet, atëherë pastaj do i bie vlera dhe kritikës. Ka problem. Është vërtet. Po, në qoftë se ti kritikon përmes shpifjes, Atëherë kur do të kritikosh përmes të vërtetës, nuk të beson më. Ke humbur reputacionin mm. tënd për të kritikuar, kështu që nuk mund t'i lëshosh ato ashtu aq kollaj, siç bëhet këtu. Ka sigurisht shumë për të kritikuar, po edhe të shpikësh këto gjëra, duket aq e kërkuar, aq e sa që i humb vlera gjithë gjithë gjës. Nëse por në, shumë e kanë botuar. Tregon edhe një tjetër që shumë media që Ndoshta nuk kanë pasur fare qëllim ta botojnë, vetëm nga nga nga titulli spektakular që ishte po. Që ishte vendosur atje, merr edhe, domethënë as nuk kërkojnë fare ato. Merr edhe copy paste. Se pash se e kishin sjellë te Peshku, mm. dikush e kishte e kishte postuar te Peshku, por nuk e botova. Se u futa edhe pash tash një sekond, ç'është kjo faqe kështu? E ti shikon që është një faqe e sajuar, mm. e atypëratyshme për për të për tingëlluar si një faqe tjetër, si si një faqe të një faqe prestigjoze, po. Po. po. po këtë do ta bëj çdo njëri nga portalet para se ta postoj atë. Në mos pas zellin, unë e kuptoj ca portale ekzistojnë vetëm për ta kritikuar dhe këta, po ato që janë ndërmjet, ato që mundohen që të kenë standardin, duhet të do të shohin një çik këto gjëra. Kështu. Të mund dalë për shembull një faqe tjetër Corriere della Sera kur po. është me një r që sot mund ta hapësh. E kupton? Para kohë. Edhe mund ta hapësh. Edhe shkruan atje edhe thua që shikon se sot corriere. Mm. Madje mund ta shkurtosh corriere se sera ndryshon, është Tam. corrieri i serës, jo korrieri i mbrëmjes. Edhe pastaj shkruan atje çfarë duash, edhe kupton. Edhe shkruan për ne për shemb. Po. Milionerët e Tiranës. Po. Ja si u po, po. bën. Po. Ose modeli i flokëve të Altinit ndryshoi për shkak të Ose ku i fsheh, po. Ku i fsheh shufrat e floririt Blendi? Po, po, po, po, po. po. Ku i prish milionat Olta? Në Zakinthos. Ajo dihet. Flori thotë se ka qenë atje. Mhm. Mm Flori si je ti oktapod e ke një tentakulë kudo. Kudo. 9:56 minuta, kemi më për të dhënë? Mm. Fituesi po, Olta? Po Maria Antoneta. Maria Antoneta është sa? Është Viktori 960 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplexx. Bravo Viktor, me këtë mbyllim, na iku koha. Mhm. Iku shpejt për sot. Gëzuar ditën e pushimit post Pashk. Çuna dhe goca. Keni gjithë të mirat. Ikim? Ikim. Ikim tani. Atëherë. What kind of man nga Florence and the Machine është e fundit për sot? 9:56 Orgesa Zaimi është duke ardhur në valët e Club FM do të dëgjoni Music Box mbas pak me 15 më të mirat e Club FM-it me informacione nga bota e muzikës nga ne të klubit të mëngjesit ditë të mbarë takohemi nesër Mirupafshim kalofshi bukur